prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa relácia v prvej línii. Pri jej počúvaní vás v tejto chvíli víta opäť eh, Boris Koroni. Nebudem sa zdržiavať nejakými zbytočnosťami, pretože nás v tejto chvíli čaká z mojej strany trošku dlhší úvod. Ja sa hneď za to ospravedlňujem, ale považujem to za dôležité aj kvôli tomu, aby sme sa tak trošku dostali do témy, ktorú dnes budeme riešiť. Takže Uh, vy ste viete, o kom bude reč, hlavne tí z vás, ktorí ste si pozerali program dnešnej relácie, ale na svete existuje taká momentálne jedna problémová krajina, s ktorou je to poriadne zamotané a ktorá spôsobuje vrázky na čele mnohým. Je to s ňou tak, ako keby bola to nejaká loďka na rozbúrenom mori. Raz ju naša západná euroatlantická civilizácia kritizuje, potom ju zase chváli, No a najnovšie ju zase kritizuje. Nie je tomu tak dávno, iste si na to aspoň matne mnohí spomínate, písal sa máj roku 2010, v tom čase sa k palestinskému pásmu Gazy plavilo 6 lodí, tzv. flotily Slobody. Išlo o lode hnutia za Slobodnú Gazu a tureckej nadácie IHH, ktorá vlastne tie lode vyplávali z Turecka. No a tie lode mali dva ciele. Jednak prelomiť izraelskú blokádu pásma a zároveň dodať humanitárnu pomoc ľuďom na okupovanom území. Ich plán však, ako sa neskôr ukázalo, stroskotal, nevyšiel, pretože flotilu obsadilo izraelské komando a ono na mieste pri potýčkach s aktivistami zastrelilo deviatich občanov Turecka. Ankara vtedy už pod vedením Recepa Tajpa Erdogana, ktorý bol vtedy premiérom, sa voči konaniu Izraela ostro ohradila a tento akt vyvolal mimoriadne silnú diplomatickú roztržku medzi Izraelom a Tureckom. V tej dobe, veľmi dobre si na to spomínam, sa naši západní liberáli začali obávať o osud Turecka, hoci priznali, že zásah Izraela bol prisilný, ale napokon predsa len vyslovili po pár nejakých tých uh, vetách obavy nad tým, kam dovedie Erdogan Turecko pod jeho vedením. Už v tej dobe pred šiestimi rokmi sa v médiách objavovali informácie o tom, že Erdogan je odaný vyznavač islamu, ktorý môže do budúcna ohroziť sekulárne zriadenie Turecka. Tieto obavy sa následne opäť potvrdili o tri roky neskôr, keď sa v máji roku 2013 v Istambule, ale aj v iných tureckých mestách rozšírili masové demonstrácie proti vláde premiéra, ešte stále premiéra Recepa Tajpa Erdoana. Erdoana. Spomínate si tiež, tiež mnohí na tie, na tie mm, protesty, kedy zlom nastal 31. mája vtedy turecká polícia brutálnym spôsobom rozohnala demonstrácie, pri ktorých zahynuli asi 5 ľudia a tisíce ďalších boli zranení. Vtedajšie protesty vyvolal jednak plán zrušiť park Gezi, ale takisto aj čerstvý zákon, ktorý zakazoval akúkoľvek propagáciu alkoholu či jeho nočný predaj, čo niektorí obyvatelia Turecka vnímali ako snahu o islamizovanie sekulárnej spoločnosti. Väčšinu protestujúcich však spájala nechuť k prílišnej arogancii tureckého premiéra Erdoána. Aj vtedy sa ozvali naše západné elity s vrázkami na čelách, pozorovali trend uzurpovania moci zo strany Erdogana s postupujúcou islamizáciou Turecka. Postupne sa Turecko pod taktovkou Erdoána rozhádalo v lete roku 2014 s Egyptom, pretože Erdogan, vtedy ešte stále premiér, veľmi ťažko niesol fakt, že egyptská armáda zosadila z prezidentského postu Erdoganovho priateľa Mohamada Mursiho z organizácie Moslimské bratstvo, ktoré následne zakázala a mnohých jeho prívržencov pre ich radikálne poňatie islamu pozatýkala. Erdogan však zosadenie svojho kamaráta niesol ťažko a novozvoleného prezidenta Abdal al-Fataha a Sisiho označil za nelegitímneho tyrana. Od Mursiho zvrhnutia boli vzťahy medzi Tureckom a Egyptom podobne ako v prípade Izraela napäté. Obe krajiny si postupne vyhostili svojich veľvyslancov a zase bolo badať v očiach našich západných liberálov obavy z toho, čo to ten Erdogan stvára a hovorí. Postupne sa začalo schyľovať k prezidentským voľbám a Erdogan, ktorý v nich kandidoval na pozlavy štátu, sa už pred voľbami nechal počuť, že ak ho ľudia zvolia, posilní si prezidentské právomoci s tým, že by rád vládol do roku 2023. Pokiaľ ide o kurdskú otázku, tu vybavil veľmi rýchlo s tým, že kým on bude pri moci, Kurdi ako najpočetnejšia menšina v Turecku nikdy svoj štát nezískajú. Ako sa neskôr ukázalo, Erdoganov sen sa splnil v auguste roku 2014, keď s prehľadom vyhlal prezidentské voľby. A zase sa ozval hlas západných liberálnych médií, ktoré po voľbách upozorňovali, že Erdoganovým konzervatívnym islamistom, ktorí by Turecko radi videli ako novú osmanskú ríšu, sa Ataturkovo sekulárne posolstvo nehodí. Erdogan sa stal najvyšším predstaviteľom Turecka v čase, keď už v susednej Sýrii horel vojnový konflikt medzi vojskami prezidenta Bašara Asada tzv. umiernenými povstalcami a teroristami z islamského štátu, ktorí v roku 2013 získali rozsiahle územia v Sýrii. Spomínam to práve preto, lebo Turecko už pod Erdoganovým prezidentovaním začalo byť postupne obviňované zo spolupráce s islamistami. Práve cez Turecko s požehnaním tamojšej vlády mali byť prevážané zbranie a bojovníci do Sýrie. Erdogan totiž vždy žiadal zosadenie sírskeho prezidenta Asada. Všetky tieto podozrenia však Západ ako si prehliadal. A ako si prehľadol aj to, keď Erdoganov režim uväznil dvojicu tureckých novinárov, ktorí priniesli dôkazy o tom, ako Turecko vezie zbrania a muníciu sírskym militantom. Nakoniec po tomto všetkom sa však Turecko predsa len dočkalo potlesku od našich západných elít a stalo sa to tesne potom, ako sa do vojny v Sýrii zapojili Rusy ktorí už v tej dobe podporovali a podporujú dodnes Erdoganovho nepriateľa Asada. Keď v novembri roku 2015 turecké stíhačky F-16 zostrelili ruský bombardér SU-24, naše západné elity sa postavili za Turecko, podobne ako to urobilo NATO či Spojené štáty americké, aspoň teda oficiálne. To, čo sa dialo neoficiálne, to nevieme. Ale oficiálne stáli na strane Turecka. Inak videl situáciu v tej dobe už prezident Vladimír Putin, ruský prezident samozrejme, ktorý označil tento incident za úder pod pás, ktorý prišiel od spolupáchateľov teroristov. Tak to označil vtedy Turecko. No a na odpoveď Moskvy nebolo dlho treba čakať. Na sírsko-tureckých hraniciach o dva dní neskôr ruské rakety zasiahli konvoj tureckých nákladných vozidiel, ktoré mali prevážať ropu od islamského štátu. Putin potom uvalil na Turecko tvrdé ekonomické sankcie a v tej dobe bol Erdogan ale miláčikom západu a náš prezident Andrej Kiska vtedy hovoril o Turecku ako o krajine, ktorá je práve v tomto nepokojnom svete ostrovom stability a štítom voči hrozbám pre našu bezpečnosť. V tej dobe boli zlí Rusi a Asad, Turci boli dobrí a spolupráci Turecka s islamistami o tej sa nehovorilo. To bolo v dobách, keď s veľkým hrmotom narážala na európske hranice migračná kríza. Humanistická Európa s plnými ústami reči o ľudských právach si nevedela s tisíckami migrantov rady a tak hodila zodpovednosť za riešenie krízy na plecia Turecka. No a Ankara tá napokon samozrejme súhlasila, keďže Európa slúbila ako protihodnotu miliardy eur a plus ako bonus zrušenie vízovej povinnosti pre Turkov na ich cestách po Európe. Ako sa neskôr ukázalo, a potvrdzuje sa dodnes, zo zmluvy medzi Merkelovou a Erdoganom sa napokon stal v podstate nejaký zdrab papiera, ktorý slúži akurát tak na vzájomné vydieranie sa medzi EÚ a Tureckom. Mimochodom, správa z dnešného dňa hovorí o tom, že sa prudko zvýšil počet utečencov, ktorí prekračujú hranice z Turecka do Grécka. Takže možno došlo nakoniec na vyhrážky samotného Erdogana. Tak či onak všetko vyzeralo ešte donedávna v podstate celkom idylicky, nebyť udalostí z 15. na 16. júla tohto roka. Uprostred horúceho letného večera sa udial v, turecký, v Turecku vojenský prevrat, za ktorým mala stáť istá skupina armády. Vodcovia armádneho prevratu vo svojom vyhlásení uviedli, že plne preberajú moc v krajine kvôli rastúcej autokracii súčasného režimu, narušeniu vlády sekulárneho práva a kvôli zvýšenej hrozbe terorizmu. Na parlamentnú budovu i prezidentské sídlo v Ankare vtedy dopadli bomby. V Istambule došlo k zablokovaniu kľúčových mostov cez Bospor, no ale ako sa neskôr ukázalo, tento puč bol e, neúspešný, pričom pri ňom Eh, zahynulo asi 300 ľudí a 1500 bolo zranených, no a po ňom eh, sa začalo bezprecedentné zatýkanie. No a hlavne nastala zmena, ktorú predtým málo kto očakával. Erdogan po prevrate začal akoby vidieť problém v západných krajinách, ospravedlnil sa Rusku za zostrelené lietadlo a požiadalo reštart vzťahov s Ruskom. Uh, Tí, ktorí Erdoganovi ešte donedávna tlieskali za to, že nariadil zostrelenie ruského lietadla, e, tí sú dnes tak trošku zmetení. Bývalý nepriateľ Ruska je dnes priateľom Putina. Navyše panujú obavy, že by Turecko pod vedením dnes už teda tyrana, už je tyran, Erdogan, mohlo zatúžiť po vystúpení z NATO. No ale zmetenosť badať nie len medzi tzv. amerikanofilmi, ale aj medzi tými, ktorí tvrdo kritizovali donedávna Turecko, či už za jeho postoj v sírskej vojne, alebo aj za spomínané zostrelenie ruského stroja. Tí ľudia, ktorí donedávna Erdogana kritizovali, ho dnes majú tendenciu obhajovať, jednak potom, ako sa opäť skamarátil s Putinom, ale aj potom, ako sa objavili tvrdenia, že by za pučom v Turecku mohli stať Spojené štáty. Preto som na začiatku tohto svojho, uznávam, že dlhšieho úvodu hovorilo o Turecku ako o takej trošku problémovej krajine, ktorá dnes spôsobuje na čele vrázky mnohým. Ja to sledujem, že mnohí akoby nevedeli, kam sa zaradiť v tej tureckej otázke, kde sa postaviť, aby boli aspoň ako tak názorovo konzistentní. No a práve o Turecku Ehm, práve o Turecku bude dnes reč v rámci relácie v prvej línii a ja som veľmi rád, že, že sa do tej pomyselnej prvej línie dnes so mnou opäť na moje veľké potešenie postaví vysokoškolský pedagóg z, univer- z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý pôsobí na Fakulte medzinárodných vzťahov, pán František Škvrnda. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer prajem poslucháčom. Ďakujeme veľmi pekne. E, ako ste počuli, vážení poslucháči, e, pána Škordu máme na telefóne. To znamená, že dnes e, telefonické otázky nebudú, lebo linka je obsadená hosťom. Takže dnes sa skúsime si vystačiť len s mailami na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk. Tam nám ich môžete už adresovať v podstate tejto chvíli. Reč bude o Turecku, samozrejme. No a môžete písať otázky alebo svoje názory aj cez našu internetovú stránku. Keď si kliknete na to zelené tlačítko otázka do štúdia, tak vyplníte krátky formulár a vaša otázka alebo názor nám príde ku nám do štúdia. Takže aj túto možnosť máte. No a samozrejme budeme veľmi radi, keď sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vy. Trošku dlhší úvod, ale chcel som tak zhruba prebehnúť to, čo sa vlastne v Turecku za posledné obdobie udialo a ako sa k tomu e, stavali e, západné elity. Už aj z tohto môjho úvodu je tak trošku vidieť to, že s tým Tureckom je to naozaj ako na takej hojdačke. Raz ho západné mocnosti nemajú radi, hovoria o tom, že porušuje ľudské práva, potom ho zase milujú, keď povedzme zostreli ruské lietadlo, no a potom keď tam prebehne nejaký puč alebo niečo podobné, tak ho zase nemajú radi. No a to, čo by mňa, mňa tak asi na úvod po tomto mojom úvode e, pán Škvrdna zaujímalo, je to, že ako v, toto všetko vnímate vy, že, že ak sa teda zhodneme na tom, že je to s tým s Tureckom tak ako na takej hojdačke, že sa ten názor mocností západných alebo západu na neho vždy mení, takže či je toto chybou samotného Turecka a chybou jeho povedzme nejakej nekonzistentnej politiky zo strany Erdogana? Alebo to skôr vidíte ako taký jasný dôkaz nekonzistencie politiky západných mocností voči Turecku? No, jednoznačná odpoveď na to nie je, ale možno povedať, že vývoj v Turecku, po, najmä po druhej svetovej vojne, je výsledkom určitej dvojtvárnosti západu. To nie je ani tak hojdačka, ako je to dvojtvárnosť. To, že raz to vyhodnotíme tak, raz tak podľa toho, ako to vyhovuje našim záujmom. Hm. Ja si dovolím tiež taký širší pohľad na túto tému, lebo to, čo sa dneska deje v Turecku, je jedným z takých znakov či dokonca symptómov toho, že vlastne usporiadanie sveta sa začína meniť. Tá základná podoba sa vytvorila po prvej svetovej vojne. Možno povedať, že tam došlo k takému čomu si ako prechod od snahy o hegemóniu nad svetom eh, z britských, anglických do amerických rúk. Dokonca existujú aj teoretici, ktorí tvrdia, že aj teória medzinárodných vzťahov ako veda vznikla na to, aby skúmala tieto problémy, lebo hlavnou otázkou je, kto má moc vo svete, to sú veľmoci, svetové veľmoci, superveľmoci a to všetko ostatné sa tomu podriaduje. Takže to začalo po prvej svetovej vojne, potom po druhej svetovej vojne sa to už naplno rozvíja a možno uviesť také dve veci, ktoré svedčia o definitívnom konci britskej ríše, ktorá sa niekedy nazývala impériom, nad ktorým nezapadá slnko. To bola Suezká vojna v roku 1956. Potom sa dostaneme k tomu, že aj s Tureckom to malo určité väzby. A posledným takým krokom bolo odovzdanie Siang Kangu, alebo teda starého Hongkongu, Číne na konci minulého storočia. Druhým takým momentom je to, že v tom čase, keď sa deje tento proces, došlo k revolúciám, najmä k socialistickej revolúcii v Rusku a vytvoril sa iný typ štátu než ten, ktorý sa preferuje na západe, ktorý pozná a jediný uznáva západ. Ten experiment skončil tak, ako skončil. Bolo to však na škodu, lebo zrazu sa vytvoril priestor pre predstaviteľov tých teórií, o ktorých sme hovorili, že vlastne začne teraz svet, v ktorom bude Západ dominovať. Ale výsledkom mm. toho je vlastne to, že e, bezpečnostná situácia sa bezprecedentne zhoršila v posledných dvoch rokoch, 2015-2016. No v tomto roku sa to trochu upokojilo, ale ešte nie je všetko na najlepšej ceste. Mm-hmm. Teraz zdá sa, že ten systém po 100 rokoch začne kolabovať. Možno povedať o tom, že síce existujú rôzne úvahy o mesiáskom poslaní USA, po prípade o novom svetovom poriadku, ktorý sa presadí, či ho chceme alebo nechceme, ale je tu Brexit. Ja som toho názoru, že Brexit je jeden z prvkov úpadku politiky USA. Cieľom toho Brexitu nebolo riešiť problémy Európskej únie, anglické elity majú ďaleko od toho, aby zrušovalo, čo robíme my Slováci, alebo Česi, možno aj Maďari a podobne. Ale išlo o to, aby anglické banky, ktoré sú cez bankové domy v City napojené na Wall Street USA, mali možnosť tlačiť na Európsku úniu, na jej finančné inštitúcie. Veľká Británia má toľko výhod v Európskej únie, čo možno ostatné štáty dokopy nemajú, alebo teda minimálne tie bývalé socialistické štáty, ktoré tam túpili. a toto sa chcelo zneužívať. Nevyšlo to. Takže teraz je otázka, ako sa na to zareaguje a vidíme, že o tom Brexite sa hovorí celkom inakšie, ako sa hovorilo predtým. Ešte na doplnenie možno povedať, že taký známy americký teoretik kritického myslenia Immanuel Wallerstein uvádza, že vlastne ten úpadok USA začal už niekedy po neúspechu vo vojne vo Vietname, keď sa ukazuje, že teda ten americký spôsob riešenia problémov nie je dobrý. No aby som sa dostal k Turecku, tak mhm. by som to uzavrel tiež tento môj vstup s tým, že vlastne tá prvá svetová vojna bola okrem iného spojená aj s takou tajnou Sykes-Picotovou dohodou, to boli diplomat anglický a francúzsky, ktorí pripravili od zeleného stola rozdelenie osmanskej ríše, o ktorej bolo jasné, že neprežije po prvej svetovej vojne. Lenže opäť tu urobili nie tak, aby sa problémy vyriešili, aby, ale aby mali osoch oni z toho. Potom zapojili do toho aj Rusko a čiastočne niektorými drobnosťami Taliansko, no ale práve po tej socialistickej revolúcii v Rusku nová sovietská moc všetko vyzvonila. A od tých čias možno povedať, že aj okrem iných vecí je Blízky východ ku ktorému patrí aj Turecko, jednou z najpáčivejších oblastí svetovej bezpečnosti, alebo teda jednou z takých oblastí, kde sa objavuje veľa problémov a teda Turecko je príkladom toho, že Západ ostatnému svetu nerozumie. Ale tomu nebráni v tom, aby presadzoval svoje záujmy niekedy alebo dosť často žiaľ tak, že nakoniec si tým západ ako celok uškodí, možno elity na tom niečo získajú, ale bežní ľudia dneska turisti, čo chceli ísť do Turecka na Slovenku, relatívne peknú, lacnejšiu, hmm. sa toho radšej vzdali a mali z toho škodu, proste starosti a ďalšie veci. Takže to by bol taký širší pohľad na túto problematiku, čo skutočne treba vidieť, že v polovičke júla síce došlo k neúspešnému pokusu o vojenský prevrat, ale to bola vec, ktorú jej zdroje, príčiny nájdeme hlboko vzdialené v minulosti, teda keď nie už priamo po tej prvej svetovej vojne, tak minimálne po druhej svetovej vojne. Hmm. No tých prevratov samozrejme v Turecku bolo viac, oni boli úspešné, teraz to bol neúspešný prevrat, keď to teda vnímame z pohľadu tých, ktorí ten prevrat organizovali, ale skôr možno ako sa dostaneme k tomu prevratu, ja predsa len ešte vás trošku vrátim k tej možno otázke, ktorú som kladol v úvode. Vy ste mi na ňu odpovedali, ja som vám vďačný za tento exkurs do histórie, lebo to naozaj súvisí vzájomne. Ale skôr ako budeme v tej téme pokračovať, by ma možno zaujímal aj váš názor na, na samotného súčasného prezidenta Erdogana. On e, je vnímaný kontroverzne. Jedna skupina ľudí hovorí o ňom ako o despotovi, ako o islamistovi, ktorý vlastne nerešpektuje e, sekulárne zriadenie, teda svetské zriadenie e, Turecka, ktoré zaviedol ešte Ataturk, e, ktorý presadzuje tvrdú islamskú líniu a proste, že chce islamizovať celé Turecko a že chce z neho vybudovať niečo podobné ako Saudskú Arábiu. To je tá zlá stránka Erdogana, alebo teda tí, ktorí ho kritizujú. Iní zase hovoria o Erdoganovi alebo Erdoánovi, že je to, e, že je to pragmatický politik, ktorý e, v podstate hrá e, síce možno, možno niekomu sa to nepáči, ale vlastne fair hru, že nekľučkuje, netaktizuje, ale že o ňom je známe, že už v minulosti chodil na nejaké islamské školy, takže bolo jasné, že bude pretláčať islám a to vlastne sa tým ani netajil. Čiže o ňom hovoria ako o o pragmatickom politikovi, ktorý si tvrdo ide za svojimi cieľmi, ale na druhej strane robí všetko, čo je akoby v záujme Turecka. Tak toto mňa tak zaujíma na úvod, že ako, ako vy vnímate túto osobu, že či v ňom vidíte skôr toho despotu, toho tyrana a islamistu, nebezpečného, nevypočítateľného, alebo skôr v ňom vidíte toho pragmatického politika, ktorý ani nie je tak na chybe tomu všetkému, čo sa teraz deje, ale skôr teda, ako ste už naznačili, je možno chyba v, to, v tých západných krajinách, ktoré, ktoré sú nekonzistentné a vždy sa otočia spôsobom, kde vietor tam plášť. Ja nie som zastancom krajného hodnotenia činnosti politikov, lebo politika je umenie možného. Viete, tam sú minimálne tri veci situácia, ktorá sa vytvorila, podmienky, v ktorých som sa ja dostal k moci a ako túto moc dokážem využiť. Aj na Slovensku by sme videli niekoľko príkladov politikov, ktorí mali obrovské šance a, pardon za výraz, prešustrovali ich. Takže ja by som Erdogana zaradil medzi takých pragmatických politikov, ktorí sú výsledkom toho, ako sa vytvára svet po rozpade bipolarity. Keď zrazu sa ukázalo, že e, Západ, alebo teda Západ tvrdil, že všetko sme vyhrali, všetko bude po našom, všetko mm. bude v poriadku, zanikol tam zlý socializmus a podobne. A zabudlo sa na to, že žiadna vec nepozostáva len z jednej stránky. A tu sa objavil priestor pre množstvo nových procesov a v tom Turecku sa to vyvíjalo dlhší čas, ale skutočne Erdogan zrejme využil veľmi šikovne situáciu, ktorá sa vytvorila či v Turecku, alebo aj v tom regióne Blízkeho východu, napríklad potom, keď eh, prezident Bush so svojou administratívou mladší vyhlásia ideu nového veľkého blízkeho východu, kde sa všetko prerobí na americký vzor a zabezpečí to Izrael, Turecko a ďalšie štáty, ktorých sú prvky demokracie západného typu mm-hmm. a mhm. podobne. Takže on sa dostal hore po tomto, tomto období a využíva to pomerne úspešne. To, ako ho hodnotiť, či je tyrán, alebo je viacej liberál, alebo viacej dbá na ekonomický úspech ako na politické hodnotenie zahraničia, to je dosť ťažko jednoznačne povedať. Mhm. Je to skutočne pragmatický politik a dovolím si takú poznámku, preto si on určitým spôsobom rozumie aj s ruským prezidentom. Pričom treba vidieť to, že možno predbehneme trochu veci, že po tom, čo sa stalo v posledných týždňoch, to neznamená, že Erdogan a Turecko sa vrhnú do náručia Putina a Ruska, že zajtra či pozajtra vystúpia z NATO, že za týždeň zrušia snahu vstúpiť do Európskej únie. Erdogan bude všetko toto využívať na to, aby dokázal získať niečo možno u Rusov, niečo možno u mm. Američanov, mm-hmm. niečo aj v Európskej únii. No, ono práve možno táto jeho schopnosť vedieť získavať všetko na všetky strany spôsobuje, e, ešte túto jednu vec chcem tak spomenúť v úvode, spôsobuje takú tú, e, také tie vrázky na čelách všetkým, lebo ako som v úvode spomínal, ja teraz až, až s pobavením sledujem, ako sa nedávni e, milovníci Erdogana, keď e, v Sýrii zostrelil, teda nie je on, ale keď zostrelilo Turecko e, to ruské lietadlo, nech sa tu všetci byli do prs, že však Turecko je v práve, stíhačka e, bola na tureckom území, Rusko je agresor a tak ďalej a tak ďalej. Proste Erdogan bol vtedy miláčik. Ja e, opäť pripomínam, že to bolo v dobe, keď náš prezident Kiska hovoril o Turecku ako o ostrove stability, ktorý nás chráni pred hrozbami všetkými a, a tu si podával s ním ruky a všetko bolo krásne. A ja s úsmevom sledujem, ako títo ľudia teraz majú problém, keď, keď vlastne tento Erdogan, po, teraz ja už trošku predbieham po tom nevydarenom púči, keď proste zrazu tak ako prehodil výhybku a kritizuje západné krajiny a mm, začína tak mať nejak bližšie k Rusku ako teraz oni húfne, e, kolektívne zabudli na to, ako ešte nedávno Erdogana milovali a tlieskali mu. Ešte dodnes ich pália dlane z potlesku, ale už nejak e, to nedávajú najavo. A na druhej strane sledujem, ale ako som v úvode hovoril tiež, aj, aj, aj tú zmetenosť vlastne tých, ktorí ktorí nedávno Erdoána kritizovali za zostrelenie ruského lietadla, ale dnes, keď teda sa už kamaráti s Putinom alebo majú nejak bližšie a, a, a zvlášť potom, keď ten e, nevydarený puč má ísť na vrúb práve Spojeným štátom americkým, tak ako títo ľudia, ktorí ešte nedávno bol pre nich Erdoán proste taká figurka na kritizovanie, že mu nevedeli priznameno, tak ako mu dnes tak húfne začínajú odpúšťať a, a začínajú v ňom vidieť skôr toho dobrého. Toto mňa, toto mňa <laughs> na tom celom ako strašne baví, v úvodzovkách baví, že, že jak ten Erdoğan teraz proste mieša tie karty tak, že nikto nie je spokojný s ním. Všetci, všetci sú takí nejakí, že nevedia si akoby pri ňom nájsť takéto miesto každý sa proste teraz od neho buď odťahuje, alebo ho miluje, ale proste nikto nie je pri ňom nejako názorovo konzistentný. Takýto názor z toho mám nejaký. Tak mi to z toho vychádza. No, tá politika premiéra a potom prezident Erdolana má svoju vnútornú konzistenciu. Tomu sa dostaneme. On uvažuje strategicky, Treba povedať, že tá súčasná vládna strana spravodlivosti a rozvoja je v Turecku vládnou stranou od roku 2002. Má už štvrtého, ak sa nemýlim, premiéra. Viete, takže to nie je náhodné, čo sa teraz stalo. Problém je skutočne v tom, ako sa na neho pozerajú médiá a naši politici. E, my napríklad na Slovensku nemáme odborníka na slovo vzatého na vnútro tureckú problematiku. Je schopný rozprávať o Turecku ako aktérovi medzinárodných vzťahov, rôzne veci sa môžu rozobrať, ale to, čo sa deje vnútri v Turecku, dovolím si povedať, ani naši diplomati tomu nerozumejú a nie sú schopní poslať také správy, ktoré by viedli našich predstaviteľov ústavných k tomu, že skutočne sme informovaní o tom, čo sa tam aktuálne deje. Máme, mhm. ako sa obrazne hovorí, prsná púze dejín a vieme, čo sa bude dať. Takže to, toto je skutočne vážny problém a ukazuje na to, že nie je dobré to, čo dneska mainstreamové médiá robia väčšinou, teda médiá hlavného prúdu, že je nejaký miláčik a mhm. teraz ho za niečo chválime, ale za tri dní na to zabudneme, objavila sa nejaká drobnosť a teraz mu budeme kritizovať či priam mu nadávať. Takže toto mhm. sa vytvorilo žiaľ pod vplyvom tých hlavnoprúdových médií že treba veľmi stručne, krátko, jasne, rozhodne a tak ďalej povedať, tento je zlý a tento je dobrý. Lebo ľudia, aj keď dospelí, majú radi moderné rozprávy. <laughs> <laughs> Ste pekne uzavrení. Tento náš úvodný vstup, lebo dáme si po polhodine rozprávania eh, hudobnú prestávku. Dnes to budeme tak trošku robiť, lebo pri pánovi Škondovi to robievame, že hráme trošku viacej, aby aj si on mohol oddychnúť, odbehnúť a tak. A spolu s ním samozrejme aj vy a ja. Takže dáme si hudobnú prestávočku a po nej budeme v našom rozprávaní pokračovať. Tak, vážení poslucháči, po krátkej hudobnej prestávke sme tu opäť s reláciou v prvej línii. Dnes sa teda bavíme, pokiaľ možno v súvislostiach o tom, čo sa momentálne deje v Turecku. E, ja len pripomínam, že prečo sa o tom rozprávame, no už práve preto, lebo my žijeme momentálne v takej dobe, že každý má nejaký názor, samozrejme. Sú také dva základné tábory. Jeden z tých táborov povedzme vníma dnes e, tureckého už, pre, e, už prezidenta Recepa Tajba Erdoána ako toho, kto robí správnu vec, napríklad tým, čo sa udialo v Turecku, tým pučom alebo prevratom. Iní zase vidia v tomto e, prezidentovi keho despotu, týrana islamistu, ktorý proste robí zlé veci. Ale pravda je taká, že hoci tento názor máme, tak, tak v tých súvislostiach málo kto rozmýšľa a celkom nerozumieme tým dôvodom, prečo sa vlastne v Turecku deje to, čo sa dnes deje, prečo je tá situácia takáto. A tak ako povedal môj dnešný host František Škvrnda, vysokoškolský pedagóg z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý pôsobí na fakulte medzinárodných vzťahov, tak ako povedal, pre človeka znalého pomerov v Turecku to, čo sa momentálne tam deje, nie je ani takým prekvapením, lebo vníma v súvislostiach veci, ktoré sa udiali a z toho potom môže dedukovať aj to, čo sa udeje akoby do budúcna. A skôr ako dám opäť teda priestor môjmu dnešnému hostovi, len pripomínam, že ma maily môžete písať na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo teda e, písať cez našu internetovú stránku. Tak, pán Škvrnda, ste na linke, predpokladám, počujeme sa? Áno, Dobre, počujem. počujeme. No, tak skú, vy, vy ste nám síce spravili taký trošku exkurs rôznych historických súvislostí, ktoré povedzme vyústili až do toho dnešného stavu, ale skúsme tak trošku možno uh, eh, hĺbšie vlastne zanalizovať ten vývoj v Turecku a, a a dôsledky a dopady a príčiny, ktoré vlastne to Turecko doviedli tam, kde dnes je, kto sú tí hráči, ktorí všetci vlastne sú zodpovední za ten dnešný stav, kto akým spôsobom zasiahol. Skúsme možno tak trošku viac v tomto všetkom našich poslucháčov zorientovať, aby sme si vedeli urobiť taký nejaký ucelenejší prehľad o tom vlastne, čo sa v skutočnosti, nie, v tom, nie, nie to, čo sa dozvieme od mainstreamových médií, ale to, čo je akoby tak, viete, medzi riadkami, to, to, čo sa nepíše, to, čo sa nehovorí, že prečo vlastne toto všetko v Turecku vzniklo, kde hľadať naozaj tie príčiny. Skúsme to tak teraz nejak podrobnejšie rozobrať, ak by ste teda mohli. Dobre, pokúsim sa to. Ešte by som mal jednu poznámku eh, k prezidentovi E, Je taký zdroj, ja si presne už nespomeniem, kde to bolo uvedené, hmm. kde sa napísalo, že Erdogan sa spametal do, do vzťahu k západu po tom, čo vyviedli Kadáfi. Hmm. No, a to je spojené s tým, že sekularizmus sa vlastne v celom islamskom svete za silného prispenia západu stratil. Posledný taký polosvedský režim je v Sýrii, režim Bašara Asáda. Už to tiež nie je to, čo bolo v minulosti, lebo sa to muselo zmeniť. E, svetský režim bol čiastočne v Líbii, čiastočne v Iraku. Všetko sa to nie, že e, narušilo, sa to systematicky ničilo alebo ničí. Takže prečo by mal ten sekularizmus prežiť v Turecku ako v islamskej krajine, mm. keď uvažujú tí ľudia týmto spôsobom. To, že Turecko sa vždy zdôvodňovalo jeho špecifika tým, že je členom NATO. V roku 2016 treba povedať, že členstvo v NATO už nie je všeliekom, a bude jeho členským štátom prinášať čoraz viac hlavy bôľu. Ak sa pomerí, eh, ktorými sa riešia problémy svetovej bezpečnosti, nezmenia. Takže to by som považoval ešte za potrebné doplniť skutočne v tom, že ja vidím Erdolanovi praktického politika, ktorý využíva tie možnosti, ktoré mu do značnej miery poskytuje súčasná západná politika, e, či v regionálnom, alebo teda v tom stredový, e, blízkovýchodnom, alebo aj globálnom rozmere. Turecko je členom NATO, Turecko patrí do OECD, Turecko je členom tej skupiny G20, 20 najväčších ekonomík na svete. Takže nie je to len taký taká malá loďka vo vetre, možno to nie je veľký krížnik, ale je to loď, ktorá môže držať pomerne pevne svoj smer, ak má dobrého kormidelníka. Ja vás len trošku, no, trošku preruším, lebo zabudneme na túto jednu vec, veľmi dôležitú, ktorú ste povedali, keď hovoríte o tom, že, že akoby Erdoğan sa spametal po tom, čo sa vlastne stalo Kadáfimu. Ja som Teraz aj sme to mali kde si na Facebooku, pozeral taký veľmi zaujímavý rozhovor s jedným človekom, moslimom, ktorý žije v Českej republike z, z Tunisu. A on hovorí niečo v tom zmysle, ja ho parafrázujem, to si treba celý ten rozhovor pozrieť, ale on hovorí niečo v tom zmysle, že čo sa Európania alebo Západ čuduje, že dnes má uh, dnes tu má vlny migrantov z islamských krajín, ktorí samozrejme ohrozujú Európu. On to hovorí otvorene, tí migranti nie sú schopní proste tu žiť a už vôbec nie demokraticky. Hovorí, že čo sa čudujete, však veď západné krajiny na čele so Spojenými štátmi americkými a ich prísluhovačmi rozvrátili najmä tie krajiny, kde vlád, tie moslimské krajiny, kde vládli svetské režimy. A menuje presne, ako ste vypovedali. Líbia, Sýria, Tunisko, tam bola tiež arabská jar. Hej. Čiže tá moja otázka je, že to, to ste povedali, že, že, že akoby tie, tie, tie svetské režimy v, v islamskom svete sa intenzívne e, e, rušili, likvidovali. Toto mňa zaujíma, že, že, že kto to bol, kto to rušil, kto to likvidoval a, a za akým účelom, aký má zmysel zlikvidovať, ja neviem, nejaký svetský režim alebo proste nejaký e, naozaj demokracii sa blížiaci režim v, v Líbii, zlikvidovať to. A teraz tešíme sa z toho, teraz máme radosť z toho, čo je tam dnes, veď sa tam bijú všetci so všetkými, je tam strašná bezpečnostná situácia. V Sýrii deto. Sýria, ktorá bola jeden normálny štát, iste iste vládol tam človek, ktorého ťažko podľa našich predstav zaradíme do nejakého mierumilovného demokratického systému, ale, ale v rámci možností tam všetko fungovalo. To sa nedá porovnať, čo je tam dnes. Ani len náhodou sa to nedá porovnať. Irak, Deto. Uh, tak tá otázka je, že, že kto mal záujem toto zlikvidovať a prečo? No, opäť to súvisí s tým širším úvodom, na ktorý som poukázal, prvom stupe, že vlastne došlo po prvej svetovej vojne k takému pokusu o angloamerickú dominanciu na, vo svete, kde už taktovku berú do rúk Američania. Američania, Angličania mali rôzne spory, to necháme bokom, ale na tom Blízkom východe sa to objavuje niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Panarabské režimy dosť, teda boli väčšinou svetské a mali takú orientáciu nie prozápadnú. Nemožno povedať, že by to boli socialistické alebo prosovietské režimy, ale mali o mnoho ďalej k západu ako e, k tejto časti sveta. Vtedy časť amerických stratégov politických, z rôznych organizácií dospela k záveru, že tento panarabský socializmus, ako sa dosť často označoval, alebo panarabský nacionalizmus v tej inej podobe, sa dá oslabiť len tak, ak sa začnú oživovať fundamentalistické islamistické názory tie po druhej svetovej vojne nemali nejaké veľké zastanie. Ale v týchto podmienkach e, ich takým smutným výsledkom bolo napríklad vytvorenie Al-Kaidy v boji proti sovietskej invázii v Afganistane, bola príprava Usamu bin Ladina a niektoré ďalšie veci. Taliban v Afganistane by tiež nevznikol bez toho, aby sa tam neboli určité procesy umelo usmerňovali. Na Blízkom východe sa vytvorili rôzne eh, hnutia, ktoré sa dosť ťažko dokazujú, že boli podporované Západom, ale tým, že bojovali proti eh, režimom, napríklad moslimskí bratia v eh, Egypte, mali určitým spôsobom podporu, lebo bránili rozvoju alebo teda smerovaniu tých režimov. Potom došlo k čomu si, čo dodnes nie je jasne vysvetlené. V Iráne, v štáte prešpikovanom agentami Veľkej Británie, USA aj vtedajšieho Sovietskeho zväzu tá v podstate behom niekoľkých týždňov zmenil režim prozápadného nedemokratického, ale krutého charakteru, mm. na režim, kde v podstate rozhodujúce slovo majú duchovní. Takže tuto niekde boli zdroje toho narušovania sekularizmu mm-hmm. v mhm. arabskom alebo širšie, teda Irán nie je arabský, ale v moslimskom svete niekde v Pakistane, v Afganistane i ďalších štátov. Takže opäť je to niečo, čo možno Západ neplánoval urobiť tak, ako to urobil, ale niečo vymyslel bez ohľadu na konkrétne historické podmienky, bez ohľadu na štáty, bez ohľadu na ľudí, či eh, týchto v moslimskom svete alebo u nás na západe alebo v tejto časti sveta. A vyšlo z toho to, že dneska vlastne svetské režimy sa z moslimského sveta stratili a už sa rozlišujú len moderné či mierne islamistické režimy alebo konzervatívne eh, fundamentalistické režimy. No a teda tento istý osud už teda predpovedáte, že čaká Turecko, hej? že toto takto isto dopadne, že už nebudeme môcť do budúcna o Turecku hovoriť ako o tom sekulárnom zriadení Ataturkovom, že to už jednoducho končí. No, v tom Turecku by bolo možné vidieť také štyri etapy vývoja. Prvým bol ten Atatürkov vklad, keď sa vlastne modernizuje spoločnosť. Otázka je, či tá modernizácia spoločnosti mala viesť len k sekularizácii alebo mala viesť k westernizácii. To necháme bokom, o tom sa nedá mhm. jednoznačne uzavrieť. Druhý potom moment nastáva po druhej svetovej vojne, keď podľa západných prameňov v Turecku dochádza k demokratizácii. Pokiaľ v Atatürk ešte niekoľko eh, tuším 15 rokov po jeho smrti, bola v Turecku len jedna strana, to je problém totalitných režimov, že je tam len jedna politická strana. Potom sa vytvorilo viacero politických strán a došlo k demokratizácii, Turecko vstúpi do NATO a ďalšie veci. V 80. rokoch aj v Turecku došlo k ekonomickej liberalizácii. No ale to, čo platilo v Čile, niekedy nemusí platiť na dlho aj v Turecku. Taká tá kombinácia podpory politického konzervativizmu a e, proti nemu vystupujúceho ekonomického liberalizmu a neoliberalizmu je veľmi nebezpečná, mes výbušná a dosť ťažko sa dá zvládnuť na diálku, ako si to myslia americkí stratégovia. A niekedy začiatkom tohto storočia, ako som spomínal, v roku 2002 sa dostane tá strana rozvoja spravodlivosti k moci v parlamentných voľbách, obsadí funkcie prezidentov, začína určité štvrté obdobie, ktoré odchádza od tej západnej svetskej orientácie Turecka ktorú zabezpečovali vojaci. Keď budeme mať priestor, môžeme si poukázať na to, že ten pokus, ktorý bol tohto v júli, mm. bol tým vojenským prevratom, alebo teda pokusom o vojenský prevrat v Turecku, pričom tie prevraty boli značne odlišné od seba, ale v tomto desaťročí boli postavení pred súd dve skupiny dôstojníkov, ktorí sa do týchto prevratov zapojili. A to bolo vážne varovanie aj pre NATO, pre generálov, dôstojníkov z NATO, že v Turecku je to trochu inakšie ako je to v iných štátoch NATO a Turecko vie šikovne využiť aj tú okolnosť, že je členským štátom NATO a nemôžu ho kritizovať tak ako Irak, Líbiu, Sýriu, to môž voči nemu niečo takéto podniknúť. Mm. To je mhm. opäť taká pragmatičnosť tej politiky Erdolana alebo tej strany, ktorú teda formálne vedie, nie je predsedom ako prezident. Eh, hovoríte teraz o tom prevrate eh, a zároveň ste predtým hovorili tiež o tom, že už dlhodobo boli proste tendencie, sledovali ste to aj vy a iní, možno analytici, že jednoducho je tam už odklon od toho západu zo strany Turecka. Ale je to teda jednoznačne tak, že akoby v tej plnej náhote, ako tá rozprávka cisárovej nové šaty, že v plnej náhote sa to ukázalo, ten odklon Turecka od západu až po tomto prevrátenie úspešnom? No, Tých symptómov bolo viacero. Viete, to by sme museli skutočne ísť po určitých veciach. Ten predchádzajúci pokus o vojenský prevrat, to nebol ani taký klasický vojenský prevrat, bol v 97., keď skupina dôstojníkov vydala memorandum, proste treba v Turecku niečo robiť a potom bola odstránená od moci, bola zakázaná e, taká politická strana, e, ktorá mala islamisticko-nacionalistický charakter, dokonca aj Erdogan bol po tých čiskách, ktoré nastali, e, na chvíľku umeznený a na 5 rokov bol zbavený politickej, teda nemal možnosť politicky sa angažovať. Takže ešte keby sme zašli do tých tureckých dejín, jedna z, alebo týchto modernejších, jedna z takých veľmi kontroverzných eh, postav je Sulejman Demirel, ktorý bol prezidentom a predtým 5 krát, vyše 10 rokov bol premiérom. To bol proamerický človek, prozápadne orientovaný, ale Vojaci ho dvakrát odstavili z premiérskeho kresla a tretí tento pokus o prevrat to memorandum tým, že treba zmekšiť trend islamizácie, ktorý v krajine začína. Hm? Tým pádom sa teda tento Demirel do týchto vecí dostal. A bol to prozápadný človek, teda otázka je, či aj USA západu na to nevyhovovalo, keď v Turecku je takáto situácia, ak Turecko môže klásť požiadavky na Západ, tak Západ v tomto prípade mohol klásť požiadavky na Turecko, len sa to potom e, začalo meniť a nezvážilo sa to, že to, čo sa deje v roku 2002, 2003 a Ďalej nie je to, čo bolo v roku 1980, keď bol najkrutejší, najkrvavejší vojenský prevrat v Turecku, keď sa vojaci dostali, by som povedal, na vrchol svojej moci. No, Hovoríte o tom vlastne, že tie prevraty boli v minulosti akoby iného charakteru ako ten, ten terajší, ale teda platí to, čo som sa pýtal, že, že v tej plnej nahote sa to ukázalo až teraz, či ani nie? Ten, no, ten odklon ja Turecka od západu, myslím. Ten odklon Turecka od západu minimálne bol viditeľný už vtedy, čo ste vy v úvode uvádzali pri tej afére e, s tým konvojom slobody. Uh-huh už vtedy, alebo ešte keby sme zašli trochu ďalej, tak napríklad v roku 2003 napriek tomu, že v Turecku je v Inčirliku veľká vojenská letecká základňa NATO, predajšia turecká vláda už je vo vláde vtedy strana pokroku a spravodlivosti, nechla pustiť letectvo NATO cez turecké územia vybombardovalo Irak. To je dosť vážny moment, na mm. ktorý sa zabúda. U nás sme boli nadšení tým, že čo všetko slovenská vláda urobí preto, aby ich prijali do NATO, tak boli ochotní ešte aj sami tie lietadlá pomaličky pilotovať, ak by ich o to poprosili, sa na to zabudlo. Už toto bol pomerne vážny problém aj v NATO. Hovorí sa často o tom, že Nemecko, Francúzsko a dva pralinkové štáty, Belgicko a Luxembursko, nesúhlasili s tým útokom, ale že toto urobilo Turecko, čo je tiež členským štátom NATO, na to sa zabúda. Takže mhm. keď by sme hľadali takýchto vecí, nájdeme viacej a by som povedal tak, že skutočne to naplno prepúká až v posledných mesiacoch, ale tie veci, ktoré tomu predchádzali, majú svoju históriu a povedal by som najmenej tých 10-12 rokov by sme našli mhm. aj viac takýchto momentov. No, pred pesničkou skúsim jednu extrémne naivnú otázku, ale nevadí, že ak hovoríte, že Turecko už dlhodobo sa akoby chcelo vymaniť z tých západných okov a že e, vy tam vidíte proste mnohé udalosti, ktoré tomu jednoznačne nasvedčujú, tak tá naivná otázka spočíva v tom, že prečo mu nikto nikdy nepohrozil vystúpením, vyhodením z NATO. Ak teda hovoríte, že už v minulosti takto sa zachovalo smerom k NATO Turecko, prečo sme nikdy nepočuli alebo nečítali nič o tom, že by proste nejak Washington, alebo už to je jedno kto, pohrozil Turkom, že ak budete pokračovať v tejto politike protizápadnej a niečo, tak proste zo západných štruktúr vypadnete obranných a, nejaké pohrozenie zo strany NATO, že ho vylúčia Turecko. Prečo nič také nebolo? No, pretože Turecko bolo prijaté do NATO aj spolu s Gréckom do tzv. juhovýchodného krídla ako určitý priestor, ktorý slúži pre potenciálny útok proti Sovietskému zväzu a dneska proti Rusku. Tá strata odchodom alebo vyhnaním Turecka by bola o mnoho väčšia, než čo by sa získalo. Takže v tom je tá dvojtvárnosť západu, že oni e, turecké problémy neriešia v prospech Turecka, ale len vo svoj prospech v tom, tomto a nemôžeme čakať, že by e, štát, ktorý urobí nejaké veľké e, vylomeniny, bol automaticky za to vyhodený, lebo to by mohlo spôsobiť mhm. ďalšie e, procesy nepredvídané a tých nepredvídaných procesov je v posledných rokoch v západnej politike veľa. Ešte takú jednu vec by som doplnil. V septembri 1980 bol ten najkrvavejší vojenský prevrat eh, v Turecku. Európske spoločenstva, vtedy ešte Európska únia neexistovala, protestovali tým svojim štandardným spôsobom. USA a NATO s prepáčením za výraz mlčali ako vož pod chrastou. Keď o rok aj niečo došlo k vyhláseniu výnimočného stavu v Polsku, nebudeme hodnotiť, teda morálnu, politickú stránku tohto. Bola to akcia, ktorá sa svojou krutosťou ani nepribližovala tureckému vojenskému prevratu, sa mm-hmm. strhla taká hystéria, proste sa nevedelo, čo by sa na adresu generála Jaruželského a polskej armády a ďalších vecí nakydalo, ale o Turecku bolo ticho. Mm-hmm. No, za príkladom by sme nemuseli ísť ďaleko, možno by sme sa pohli, mohli pozrieť na otázku Kurdov dnes, že uh, ako sa uh, stáva dnes na to napríklad k vraždeniu Kurdov zo strany Turecka, či podobne kričia ako v prípade Rúsov, keď robia nejaké zásahy. Ale k tomu sa dostaneme e, po pesničke, dáme si opäť hudobnú prestávku. a samozrejme Prečítame si aj nejaký mail, tu máme od eh, Jána, takže hneď sa po pesničke k tomu dostaneme. František Škvrnda, vysokoškolský pedagóg, je hosťom dnešnej relácie v prvej línii, o v rámci ktorej sa dnes rozprávame o Turecku a o súvislostiach, ktoré vlastne súvisia s tým, prečo je dnes situácia v Turecku taká, aká je a aký to má vlastne dopad aj na e, globálnu politiku. Vy nám môžete písať mene na studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne e, písať aj cez našu internetovú stránku. Pred pesničkou som spomínal, že prejdem k mailu Jána, ktorý sa vlastne pýta e, na otázku skôr z tej súčasnosti, ako veľmi sa Turecko po prevrate zmenilo, v čom konkrétne a hlavne ho teda zaujíma dôvod, prečo prehodnotil Erdogan svoj vzťah k Rusku. K tomu sa samozrejme o malú chvíľku dostaneme. Ja Skôr ako teda budete odpovedať, e, keď už sme sa dostali e, k otázke prevratu, tu by ma jedna vec zaujímala a potom môžeme ísť aj na mail e, poslucháča. Ako to vy vlastne vnímate s tým prevratom? Lebo to, to je taká zaujímavá vec, že na, na, na, ten prevrat v Turecku existuje niekoľko teórií. Tá prvá hovorí o tom, že za ním skutočne čala, stála časť armády, ktorá bola nejakým spôsobom znepokojená kvôli tomu, že Erdoğan začína opúšťať ten sekularizmus a skôr pretláča islamské zákony a tak ďalej. Tá druhá teória hovorí o tom, že ten prevrat zorganizoval sám Erdoğan, aby mohol takýmto spôsobom vyčistiť armádu od svojich kritikov a aby takýmto spôsobom zasadil akúsi definitívnu ranu armáde, ktorá doteraz stála na strane ochrancu sekulárneho zriadenia krajiny. Tá tretia možnosť je pre mnohých ľudí veľmi zaujímavá, ktorá hovorí o to, že nevydarený prevrat schválili Spojené štáty americké. A túto teóriu má podporovať viacero faktov. Napríklad zaujímavo v tomto kontexte vyznieva hlavne informácia tureckých novín Huriet, podľa ktorej Nemenovaný bývalý predstaviteľ spravodajských služieb USA už pred dvoma mesiacmi mal diskutovať so zástupcami tureckej vlády o možnosti prevratu. No a e, tá štvrtá možnosť hovorí o tom, že akoby, že nie, že to Erdoğan organizoval, ale že o tom vedel dopredu a nechal veciam akoby taký voľný priebeh, pretože mu to takto nejakým spôsobom vyhovovalo, vedel, čo sa chystá a pripustil to, aby prevrat mohol úspešne v zárodku potlačiť a využiť to. Spôsobom, akým to dnes povedzme využíva ohľadom čistiek, ktoré sa rozhodol robiť. Tak na úvod by mňa zaujímalo, keď už sa teda posluchač pýta na ten prevrat, že, že ako to vidíte vy, ktorá z týchto možností je podľa vás tá najsprávnejšia, tá, tá možná, ak teda ak teda berieme do úvahy tieto štyri možnosti, možno ich viacej, ale ja som akoby tieto štyri teórie zaznamenal. Tak ktorá z nich sedí najviac vám? No, ja by som to doplnil ešte o piatú teóriu, zhruba v tom, že eh, turecké orgány vedeli, že sa niečo chystá. To takú masívnu akciu nie je možné absolútne utajiť. Na druhej strane aj na západe sa vedelo, teda minimálne v zložkách NATO, Niečo takého to sa chystá. A obaja nechali voľný priebeh tomu, čo sa bude diať. Tým, že USA nemajú nejaké síly, možnosti vstúpiť do tohto procesu a Erdogan si už svoje účty z armádou vybavoval viackrát, takže nebol proti tomu, aby sa niečo urobilo alebo aby k niečomu došlo a predpokladal že sa mu to podarí zvládnuť. Mm-hmm. No, mm-hmm. aký bol konkrétny priebeh, to je veľmi ťažké povedať, ale ja by som uviedol, že ten pokus o vojenský prevrat bol značne spatkaný. Minimálne z dvoch vecí. Prvá, takéto veci sa nerobia večer, vo večerných hodinách keď Blízky východ je známy tým, že tam sa nechodí spávať s riepkami, ale do 11. do 12. pulzuje e, značne život. Tak to bolo zlé, že teda sa ide v tom čase, keď ešte ľudia nespia a nie ráno, keď sa majú, ja neviem, že existuje príručka vojenských prevratov, ale <laughs> veľká väčšina tých prevratov sa robí v takomto čase, ktoré sú úspešné. Hmm. A druhý moment bol ten, že vyrukovali, kto vie z akéhokoľvek dôvodu, Istambule, kde bol Erdogan určitý čas primátorom. A asi ho tí ľudia si pamätali lepšie ako niektorých bratislavských <laughs> primátorov si <laughs> pamätáme. Takže hmm. opäť tam bola mizivá šanca na to, aby sa podarilo eh, roz, teda rozbehnúť akciu, tak ako tu robili tureckí vojaci najmä v 61. a v 80., keď boli skutočné vojenské prevraty a nie tie memoranda v 71. a v 90. keď sa len vymenili niektorí politici a vojaci reálne moc v štáte neprevzali. No a tretím momentom je ten, že vlastne nemali mediálne krytie. To sa v súčasnosti musí robiť inakším spôsobom, ak sa chce ovplyvniť verejná mienka. A mm. Erdogan má ako svojich privržencov, tak aj svojich odporcov a spoliehať sa na to, že ľudia sa pod eh, vplyvom niekoľkých vyjadrení bližšie nemenovaných generálov, lebo žiaden alebo niekto z tých najvyšších predstaviteľov obvinili z toho veliteľa letectva, že to organizoval, ale letectvo je vo väčšine ozbrojených síl menšou časťou rozhodujúcou silou najväčšou aj tureckej armády sú pozemné síly. Takže nie len dva, ale dokonca aj tento tretí moment, že to bolo pripravené tak, aby sme niečo urobili, ale neočakávame, že to bude mať nádej na úspech. Potom boli ďalšie veci, ktoré ešte dodnes nie sú vyjasnené, ako to bolo s tým útokom na e, budovu, ktoré sa nachádzal v tom čase turecký prezident, mm-hmm. kto mu pomohol, kto ho informoval, to tá možno objaví počase. No. Takže to, to je vlastne tá otázka, na ktorú sa pýta poslucháč, že teda jednak, že ako veľmi sa Turecko zmenilo po prevrate a hlavne teda ho zaujíma ten vzťah, že prečo prehodnotil Erdoğan akoby vzťah k Rusku. Jedna z tých teórií hovorí o tom, že no práve preto, lebo Rusko mu malo údajne zachrániť krk tým, že ho dopredu informovalo o pripravenom prevrate. Táto možnosť sa vám zdá reálna? Mm, ja si myslím, že Rusko, Rusi vzhľadom na to, že majú tú základňu v Sýrii, Vlastne sledujú pomerne úzkostlivo, alebo teda pomerne, by som povedal, neúzkostlivo, ale pomerne široko e, rádiovú prevádzku a mohli zachytiť nejaké signály a informovať o tom, že niečo sa v tých ozbrojených silách už nejaký čas deje, chystá. Takže je to v médiách značne rozšírená táto informácia, že Rusi niečo Erdoganovi poskytli, ale nie je to z takého dôveryhodného zdroja, aby sa tomu dalo uveriť, ale v každom prípade Rusko reagovalo aj diplomaticky inakšie ako reagovali USA na to veľmi vážne. Európska únia má tie svoje štandardné vyjadrenia, že to nemôže byť tak a tak a podobne, nemôže sa toto robiť a Rusko napriek tomu, aká bola, aké boli vzťahy v tom čase medzi Ruskom a Tureckom, sa jednoznačne postavilo na stranu tureckej vládnej moci. Mm-hmm. No a teda na tú otázku, že ako veľmi sa z- zmenilo Turecko po prevrate a v čom konkrétne, a už mám pocit, že trošku ste na to aj odpovedali, ale tak skúste, keď sa pýta poslucháč. No, E, bez pochyby tam opäť došlo k pomerne veľkým čistkám. E, to nahráva tej teórii, že Erdogan vedel, mm že sa niečo udeje a mal to prichystané dopredu. Ja som skorej toho názoru, že on sa skutočne chystá so svojimi protivníkmi v úvozovkách zatočiť mm a mhm. mal pripravené rôzne scenáre. Áno. A tento neúspešný pokus o vojenský prevrat mu na to nahral na smeč. Takže skutočne z hľadiska bežných ľudí asi sa veľa nezmenilo, ale určité kruhy, také akademické, právne e, kruhy, bezpečnostné zložky, ozbrojené síly a ďalšie e, prvky štátneho aparátu boli značne vyčistené a Erdogan si u nich upevnil svoju pozíciu. Ale nebolo to pripravené v kontexte s prevratom, ale v kontexte s tým, čo som už hovoril, že tam tých ukazovateľov určitej zmeny, smerovania e, politiky by sme vedeli nájsť viacero. Napríklad bola to aj výmena premiéra v máji a niektoré ďalšie veci, ktoré naznačovali, že možno sa niečo chystá. No dobre, pravi... no, pre... ešte taká perlička, Prebačte, no. keď Nemci kritizovali Erdogana za to, že robí príliš veľa čistiek a príliš veľa ľudí vyhazuje zo štátneho aparátu a ešte niektoré tie ďalšie eh, procesy súdne, tak Erdogan odpovedal, vy si spomente, ako ste postupovali voči občanom NDR pri zjednotení Nemecka. O mnoho viacej ľudí ste vtedy pripravili o živobytie, o prácu, ako som to urobil teraz ja. Hmm. A reakcia bola aká na tieto jeho slova? No, len ticho. Ticho ostalo, čo trápne. Ticho ostalo, lebo na to sa nedá nič hmm. odpovedať a teda Nemci majú z rôznych dôvodov, aj preto, že e, tam žije pomerne veľká turecká menšina, je tam aj kurdská menšina, na tom, aby mali relatívne dobré vzťahy s Tureckom. To nie je len otázka migrantov, to je otázka aj ekonomická, aj množstvo ďalších vecí. Takže Nemecko, Rakúsko ani nie, Rakúsko sa dopustilo určitých takých ostrých vyjadrení, čo viedlo k tomu, že Turecko odvolalo veľvyslanca z Viedne, ale Nemci musia uvažovať trochu inakšie a teda Erdogan tu opäť ukázal, že asi vie reagovať na niektoré veci trochu inakšie, než sa od neho predpokladá, že keď je členom NATO a chce do Európskej únie, že so všetkým, čo sa mu povie, bude súhlasiť. No, keď sa bavíme o tých možných príčinách prevratu, zvlášť keď hovoríte o tom, že už dlhodobo bolo vidieť odklon Turecka pod vládou Erdoána, ale ešte aj pred ním e, od tých západných mocností, alebo teda od politiky západu. E, práve preto je otázka, že hoci sa to dneska vníma dnes ako skôr taká konšpiračná teória pre niekoho, ale predsa len nie aj práve preto, čo hovoríte, reálna aj tá možnosť, že naozaj e, ten prevrat zorganizovali Spojené štáty americké, ktoré by takýmto spôsobom mohli odstaviť od moci človeka, ktorý nastavil povedzme v Turecku veľmi tvrdý odklon od, od západu? No, ako si v tých vojenských kruhoch je veľmi silný vplyv štátov NATO a USA. Ale opäť tá generalita Turecka dostala po tých dvoch veľkých procesoch dosť e, zabrať a tí generáli, predsa plukovníci alebo aj nižší dôstojníci uvažujú o tom, že NATO je príliš ďaleko a my musíme vychádzať Eh, za dobre najmä s našim štátom, s našim vedením. Takže tam už tie možnosti nie sú také, ako to bolo v tých 80 rokoch, keď eh, generál Evran proste urobil určitý prevrat, ten krutý a eh, bol vnímaný ako národný hrdina, alebo zastavil boje medzi pravicovými a ľavicovými radikálmi a ďalšie veci. Tu bola aj vnútorná podpora. Dneska tá vnútorná podpora e, týchto síl sa nenájde. Nikde. A tá armáda aj v Turecku sa znížili počty nie tak drasticky ako v iných štátoch. Skutočne už nemá tú pozíciu ani regionálne, ani vo svete, ako mala mala v minulosti určitej druhá najväčšia armáda z hľadiska početnosti mm-hmm. Eh, to, ale je tam množstvo vojakov základnej služby, ktoré sú ešte stále povinná vojenská služba, dá sa jej určitým spôsobom vyhnúť a títo vojaci nie sú ochotní urobiť všetko tak, ako je vojenský profesionál ochotný urobiť. Takže to je ďalší taký moment, že NATO má dneska s výnimkou Turecka všetky armády na skoro úplne profesionalizovanom základe. Ešte v Grécku sú nejaké výnimky a v niektorých ďalších štátoch, ale to nie sú takí vojaci, ktorým sa povie, že urobíš toto a toto a pôjdeš tam do tej dediny, kde žije tvoj starý otec a budeš tam robiť to, čo ti povieme. Mm. To vojenský profesionál tomu jedno. Kam pôjde, on musí ísť, lebo keď také, čo si neurobí, tak nielenže postavený pre vojenský súd, ale príde aj o zamestnanie. Ale vojak e, základnej služby, ten povie, no radšej neurobím starému otcovi zle a nech som ňou započia. No vidieť, Takže... že že naši... Toto je ďalší moment. Vidieť, že našich poslucháčov hlavne teda zaujíma otázka toho Ruska, Um, opäť sa pýta poslucháč Tomáš, že má otázku možno zo sféry fantázie a síce, či si nemyslíte, že celé to spriatelenie s Ruskom e, zo strany Erdoána môže byť falošná hra Turkov, niečo také ako dostať sa Rusom pod kožu, zbaviť ich opatrnosti a potom v najmenej očakávanej chvíli zautočiť zvnútra a pripraviť tým pôdu pre USA spojencov. Že čo si myslíte o takomto scenáre? No, to je značne pritiahnuté za vlasy Samozrejme, nič sa nedá úplne vylúčiť, ale ja som už povedal v tom predchádzajúcom vstupe, že Turecko sa bude snažiť využívať svoje kontakty ako s Ruskom, tak aj s NATO, tak aj s Európskou úniou, najmä s Nemcami. E, do určitej miery došlo aj k normalizácii vzťahov s Izraelom e, tohto roku, mm-hmm, tiež v kontexte týchto udalostí. Takže Turecko nehraje takýmto spôsobom banke nehľadia na to, že e, to narušenie, alebo teda ruská reakcia na to zostrelenie lietadla bola značne tvrdá a Turecko malo vážne ekonomické problémy v dôsledku toho. Takže e, takéto čosi je možné uviezť abstraktne, ale by to bola pre Erdogana veľmi nebezpečná hra. Nehľadiac na to, že celý ten priestor Čierneho mora, kam patrí aj Turecko, a kde teda majú spoločný priestor s Ruskom, je dneska veľmi komplikovaný. Je tam nevypočítateľnosť e, Ukrajiny, kde sa situácia tiež čoraz viacej komplikuje a nie je vidieť východisko z nej, že by sa Erdogan ako pragmatický politik pustil do takejto nebezpečnej hry. Mm-hmm. A ako, a už som spomínal, aj vy ste uvádzali, že teda po tom, čo urobil západ Kadáfimu, ja si myslím, že v islamskom svete sa dosť ťažko nájde nejaký konzervatívny politik, ktorý uverí všetkým tým medo teda tomu preťahovaniu medovým motúzom mm-hmm. pod nosom, ktorý Západ robia, ktorý Američania uh, robia aj vo vzťahu k Turecku, aj po prevrate. No predsa len napriek tomu všetkému, čo teraz hovoríte, že ako vníma dnes Turecko západ a ako sa vlastne snaží vymaniť a hľadať akoby spojencov na všetkých stranách. Eh, napriek tomu ma len zaujíma tá otázka, že, že ako ďalej vlastne turecko-americké eh, vzťahy. Práve v tej súvislosti, že uh, Turecko teraz žiada Spojené štáty o vydanie človeka, ktorý podľa eh, Erdoána má ten nevydarený prevrat na svedomí. Ten pán sa volá Fetullah Gilen, oni boli kedysi z, oni boli kedysi s Erdoánom veľkí priatelia, ale keď tento Fatullah Gilen poukázal na korupciu uh, okolo, okolo Erdoána a jeho synov tak, a, a iné veci, tak sa nejako rozhádali. Potom tento pán Gilen ušiel do Spojených štátov, kde dnes žije v exile. No a Turecko dnes veľmi intenzívne žiada Spojené štáty o vydanie tohto človeka. Joe Biden už mal začať rozhovory s Erdoánom o jeho možnom vydaní do rúk terajšieho režimu ktorý dá sa predpokladať, ak ho teda vydá, tak s týmto e, Gülenom režim Erdoána asi veľmi tvrdo zametie. No a vyzerá to teraz tak, že tento bývalý imám Gülen sa stáva akoby takým jedným z tureckých tromfov a zároveň jedinou cestičkou, ktorá e, môže umožniť administratíve Spojených štátov zabrániť povedzme nejakému užšiemu spojenectvu Turecka s Ruskom, tak práve toto ma zaujíma, že, že a iste ste to zaregistrovali, toto viete, že proste on chce dostať tohto Gilena z Ameriky, tak to by ma očak zaujímalo, že ako to, ako to predpovedáte vy, že e, podarí sa e, režimu alebo samotnému Erdoánovi dostať tohto človeka zo Spojených štátov a možno by si naozaj takýmto krokom potom Spojené štáty nejak udobrili Turecko, aj napriek tomu, čo hovoríte, že by si ho ako by udobrili a Turecko by prestalo robiť tie problémy, alebo skôr očakávate to, že, že Američania tohto človeka Gilena proste Erdoánovi nevydajú? Trúfnete si no, na takúto nejakú predpoveď? Trúfnem si. E, má to minimálne tri aspekty. Prvý je ten, že skutočne by bolo potrebné podrobiť právnej analýze, na základe čoho žiadajú vyjatok Gilena do Turecka. To je veľmi zložitá záležitosť, medzinárodnoprávna aj dokonca občianskoprávna, že teda za akých podmienok koho možno vydať. Takže to je prvý moment, ktorý v médiách sa veľmi nerozoberá. Zatiaľ sú rôzne teórie alebo také rôzne úvahy o tom, že nemajú Turci žiaden priamy dôkaz o tom, že tento Gülen organizoval vojenský prevrat. Tak to je jedna stránka. Áno. druhá stránka je v tom, že nešťastie pre svet je v tom, že každé 4 roky sú v Amerike prezidentské voľby a pri tej nafúknutosti a byrokratičnosti americkej štátnej mašinérie sa nedá predpokladať, že do konca volebného obdobia prezidenta Obamu by tohto Bilena vydali. To by bol zázrak. On, Biden môže slubovať, aj Kerry môže slubovať, ktokoľvek, ale sa to neurobi. Mm-hmm. a teraz druhá, teda tretia vec je v tom, čo, kto sa vlastne stane americkým prezidentom. Trochu odbočím, hrôza v eh, tej skupine ľudí, ktorí chcú zachovať angloamerickú dominanciu na svete, spočíva v tom, že vyhraje voľby Donald Trump. To proste to nechcú, neviem ne? predstaviť ani slovenské mimovládne organizácie, <laughs> čo tie budú plakať, nariekať. E, teda taká nevraživosť americkej tlače, ktorá je, kruhoch určitých ľudí, teda v rukách ľudí z určitých kruhov voči žiadnému kandidátovi na prezidenta v amerických dejinách nebola. To, čo je na Slovensku, naša kampaň, e, čo bola prezidentská, je oproti tomu len detská škôlka v útokoch, výmysloch a v ďalších veciach. Takže nedá sa predpovedať a ak by bol, no, ak bude americkým prezidentom či Hillary Clintonová alebo Donald Trump, tak niekoľko mesiacov, možno aj dva roky, budú mať Američania problémy s tým, ako vo svete vysvetliť, čo budú robiť a tento Gilen pôjde do pozadia. A Turecko nemá taký vplyv dneska v americkej politike, aby to bola otázka, ktorá bude popredí. Takže ja si myslím, že minimálne pol druhá až dva roky je táto otázka abstraktná a musel by sa stať nejaký vážny precedens, aby sa to vydanie tohto človeka urýchlilo. No dobrá, nemôže Turecko sa vyhrážať vystúpením z NATO, ak teda Gulana nevydajú? <laughs> Zase naivná otázka, ja viem, ale Preca len. Viem, že by sa ju mnohí ľudia takto opýtali, lebo to tak vnímajú, že, že akoby to Turecko má tromf práve tým, že je v NATO druhá najsilnejšia armáda a že keď Gülena nevydáte, my začneme uvažovať o vystúpení z NATO. Toto je nereálne? Áno. Je to nereálne, už preto ja teda nepatrím k Erdoganovým stúpencom, ale je to mimoriadne pragmatický politik a vie, že takéto vyhrážky vo veľkej politike platia. Viete, to ako malí chlapci, že keď si mi ty ukradol guličky, tak ja ti zajtra pokazím avtičko, to proste neplatí vo veľkej politike. A vyhrážať sa vystúpením z NATO, no čo by s tým dosiahli e, Turci? Nič, nič podstatného. Hm? Rusi zase by to samozrejme uvítali, ale nemajú nejaké zdroje, Eh, ktoré by Turecku do toho eh, nového postavenia bezpečnostného vložili. Eh, dojde k mnohým problémom, pre teda zásobovanie ozbrojených síl rôznym materiálom, boli už zabehané určité kanály, cykly, takže to by sa veľmi skomplikovalo a vystúpenie z NATO bude znamenať v prvom období pokles bezpečnosti toho štátu. V dlhodobom výhľade to môže byť pozitívne, alebo malo by to byť pozitívne, ale bezprostredné následky sú také, že Turecku by to v tej zložitej situácii, ktorá je na Blízkom východe dneska, najmä v súvislosti so sírskou krízou, ale aj s kurskou otázkou, ktorá je jej súčasťou, je aj širšia, by to neprospelo. Takže takto uvažujú, áno, radikáli, časť eh, politikov proste, ktorí najprv niečo povedia a potom si pozrú, čo povedali. Eh, toto nevidím ako krok ku ktorému by Erdogan pristúpil. mm Čiže ale hovoríte, že keby sa začal Erdogan vyhrážať vystúpením z NATO, alebo keby reálne o tom uvažoval, že Rusom by to aj vyhovovalo, ale že oni momentálne nemajú Turecku čo ponúknuť ako protiváhu NATO. No áno, lebo aj Rusko má svoju orientáciu bezpečnostnú, má určité vízie, koncepcie, stratégie, a tam sa nepočíta s tým, že nejaký štát, ktorý vystúpi z NATO, sa zrazu stane našim spojencom. Tam opäť je otázka mnohých technických noriem, ako to zosúľadiť, čo s tým urobiť. A potom je tu aj jedna veľká sila, ktorá drží na to pokope a tým je vojensko-priemyslový komplex, ktorý má <coughs> určitým spôsobom pod palcom rôzne aktivity. Mm. <coughs> A, pardon, a nechce z nich pustiť. Napríklad aj pre Slovensko je otázka nákupu nových lietadiel nie len otázkou financí, koľko dáme za nové lietadla, ale zmení sa celý systém protivzdušnej obrany štátu, množstvo technických procesov, ktoré nie sú v tej cene lietadiel započítané, ale na ktoré dneska čakajú americké, po prípade britské firmy, ktoré vyrábajú tieto veci, aby ich tu mohli predať. Takže aj hmm. v tom Turecku to je tak, že je tam množstvo rozbehnutých vecí a naraz s nimi skončiť by bolo dosť ťažko predstaviteľné. Mm. Turecko je predsa len väčší štát ako je Slovensko alebo Maďarsko, nehľadiac na to, že na tej základni Čirliku, čo som spomínal, sa nachádza podľa niektorých údajov 60, podľa niektorých až 90 jadrových bomb, s ktorými by bolo potrebné niečo robiť. A takýto presun narýchlo by priniesol množstvo komplikácií. No objavili tak... sa už tvrdenia, že vraj boli prevezené do, Rumen, do Rumúnska tie rakety, ale toto asi teda sa to, no, nezakladá. Hej, to sa plánuje, to sa nedá v takej situácii, aká je momentálne tam urobiť. To nie je e, nabaliť, ja neviem, 5 e, miliónov nábojov, dať to na vagóny a zobrať to, mm. presunúť na nákladné autá. Toto má veľmi špecifický režim tieto zbranie a tým pádom, že by sa to presunulo z toho Turecka, no tak to si Američania strelia do vlastnej nohy, ako sa dneska populárne hovorí často. Hm. No dobre, poďme asi si dať poslednú hudobnú prestávku do nadchádzajúcej polhodinky, ktorá nás čaká. Eh, ja ešte pred pesničkou, alebo teda pred hudobnou prestávkou pripomínam, že nám môžete písať maily vysielač.sk. Dnes telefonáty nebudú, keďže, ako som hovoril, a je to evidentne počuť, že máme hostia na telefónnej linke, takže môžete napísať maily vysielač.sk alebo cez našu internetovú stránku Tak opäť sme tu v relácii. Vidím, že mi mm, poslucháč, nejaký možno posluchačka volá, ale som hovoril, že dnes netelefonujte, pretože máme na linke eh, pána Františka Škvrndu, vysokoškolského pedagoga, analytika, s ktorým dnes rozoberáme situáciu v Turecku. Eh, pretože ho máme na linke, tak dnes sa nám do štúdia dovolať nemôžete, lebo my tu máme len jednu linku telefónu, takže radšej píšte maily na slobodný slobodnyvysielac.sk ako to na, napríklad urobil náš e, poslucháč Marek, ktorý sa pýta, keď som si ten rýchlo nájsť, ktorý sa pýtal, že, že neviem, je, ale niečo v tom zmysle, že či už teraz aspoň môžeme s istotou počítať s tým, že e, Turecko si dá pokoj s podporou islamského štátu. No, e, ja k tomu len dodám, že z tohto vlastne bolo Turecko dlhodobo podozrievané aj zo strany samotného Vladimíra Putina, ktorý, ako som už dnes povedal, vyhlásil, že teda to zostrelenie e, jeho lietadla sa udialo rukou akoby spojencov teroristov alebo jeho prísluhovačov. Boli nejaké dôkazy aj toho, ako vlastne Turecko obchodovalo s, s islamským štátom, z ropou a tak ďalej. Dôkazy o tom konec koncov priniesli samotní tureckí novinári, ako turecká tajná služba, myslím, dodávala zbranie e, islamistom bojujúcim v Sýrii proti režimu Bašara Asada. Čiže otázka e, nášho poslucháča znie, že či toto už aspoň skončí zo strany Turecka teraz, e, respektíve či to už aj skončilo, čoho by dôkazom mohol byť napríklad rastúci počet útokov teroristických na území samotného Turecka, ku ktorému sa hlási islamský štát, že či to nie je dôkaz, akoby priamy dôkaz toho, že Turecko prestalo s podporou tejto sunnickej militantnej organizácie a tá mu to teraz vracia povedzme takýmto spôsobom. Takže skúsme aj na túto otázku odpovedať, ako toto vidíte. Dôkazy nenájdeme, ale je možné povedať, že skutočne sa mení pozícia Turecka eh, v tom sírskom konflikte. Už tým, že sú ochotní pripustiť, že teda eh, sírsky prezident Bashar Assad nemusí bezpodmienečne mieť, Áno. odísť, už to je jeden moment. A ešte takým komplikovanejším momentom, o ktorom je ticho, lebo je neprehľadný, je kurdská otázka. No, Teraz, tej som sa chcel dostať s vami tiež. Turecko vošlo alebo vtrhlo na územie Sýrie, e, v boji zvodňovalo to bojom proti kurdským separatistom. To je najväčšia alebo najzložitejšia otázka súčasnosti. S tým, že Kurdov do určitej miery aj historicky podporovala Moskva. Poviem to tak, ako že Moskva aj v minulosti, aj v súčasnosti má k ním určitý vzťah. E, snažia sa to využívať aj USA s tým, že teda majú určitý nástroj tlaku, aj na Turecko, po prípade aj na Irak, kde je veľká kurdská menšina, ešte čiastočne možno aj Irán do toho by vošiel, takže je to aj širší problém než len e, sírsky a turecký, ale Turecko má hlavnú ťarchu tohto problému a objavilo sa viacero komentárov, že Američania nevedia, čo majú robiť a kurdskej otázky sa vzdajú a nebudú podporovať nejakú samostatnosť Kurdov, preto aby ukázali nejakú takú dobrú voľu vo vzťahu k Turecku. Iný je postoj Európskej únie alebo štátov Európskej únie. Iný je postoj Ruska, ktoré odmieta pripustiť rozdelenie Sýrie, ktoré by bolo spojené s tým vznikom kurdského štátu. Takže je to neprehľadná záležitosť a myslím si, že sa zameria na to väčšia pozornosť a ten islamský štát je v takej pozícii, že keby skutočne sa pritlačilo zo strany USA vedenej koalície viac na tento problém, tak ten islamský <clears throat> štát musí byť výrazne oslabený. Hmm. A taká posledná, skoro konšpirologická záležitosť je v tom, že do určitej miery aj Turecku vyhovuje tento sírsky konflikt, ale do určitej miery. Teda ak cítime nebezpečenstvo zvonku, môžeme sa lepšie zomknúť vo vnútri. Takže v tomto smere, ale nedá sa to naplno využívať vzhľadom na chúlostivosť tej kurskej otázky, vzhľadom na to, že terorizmus v Turecku môže byť kurdský, môže to byť aj islamský štát, mm. môžu to byť po prípade aj niektoré síly, ktoré, e, ktorým sa urobili škrtce s rozpočet tým posledným vývojom. Takže v tomto smere je to hra so súdom pušného prachu a opäť, ak Erdogan chce niečo dosiahnuť, tak musí veľmi opatrne a veľmi e, všestranne alebo veľmi mnohostranne zvažovať čo sa v tejto oblasti podnikne. No, Ale islamský štát bude oslabený týmto. No, to je dobre, že tých Kurdov spomínate. To je taká posledná veľká oblasť, ku ktorej som sa dnes s vami chcel dostať. Um, to je také zvláštne, keď si zoberiete tú politiku Spojených štátov, tak oni vlastne dnes koho všetkého podporujú v tej, v tej vojne v Sýrii, tak podporujú tzv. umiernených povstalcov. V tom teraz už prepáčte za výraz, poviem ja, ale po 22. to sa tak hovorí, že ani divá svinia sa už nevyzná v tom, kto je vlastne ten umiernený povstalec. Lebo umiernení povstalci dnes odrezávajú hlavu 10-ročnému chlapcovi, a, ale sú to umiernení povstalci. Američania podporujú teraz najnovšie už teda aj, aj Turecko, ktoré sa zapojilo do konfliktu v Sýrii a čistí akoby tie prihraničné oblasti. Nedávno bol, bol, bol také útok na mesto Džarabulus, Sýrske, kde teda sa, ktoré ovládal islamský štát a do tej trojkoalície sa zapojili Američania, ktorí teda to mesto bombardovali z vrchu, boli tam jednotky e, Turkov a plus umiernených povstalcov proti islamskému štátu. To mesto dobili. No ale čo sa udialo ďalej, e, ešte, ešte doplním, že vlastne tí Američania, popri tom, že podporujú tzv. umiernenú opozíciu Turkov, tak podporujú aj Kurdov. No a tom meste Džarabulus potom sa stala taká <laughs> zaujímavá vec, že, že o pár kilometrov ďalej už bojovali vlastne Kurdi proti Turkom. Čiže, čiže inými slovami, jednoducho povedané, Američania dnes podporujú aj Kurdov, aj Turkov, teda dve strany, ktoré vzájomne spolu bojujú. Dnes hovorca tureckého prezidenta Erdoána vyhlásil, alebo teda vyzval Spojené štáty, neviem, či ste tú informáciu zachytili, vyzval priamo Spojené štáty, aby teda zmenili svoju politiku podporovania kurdských síl, ktoré od minulého týždňa bojujú proti tureckým vojakom v Sýrii. Čiže už priamo, priamo Turecko vyzvalo USA, že, že prestante s podporou Kurdov. No ale USA doteraz tých Kurdov podporujú. Tak to je zase taká zvláštna situácia, do ktorej sa podľa mňa môžu vždy len Spojené štáty dostať, že oni nejakým záhadným spôsobom podporujú vo vojne strany, ktoré medzi sebou bojujú. Aj jednu, aj druhú. A teraz tá otázka, hoci ste už na to z časti odpovedali, a teraz tá otázka, že, e, ktorú si kladie normálne človek, ktorý to len tak sleduje, že no tak teraz sa budú musieť Spojené štáty rozhodnúť, že čo spravia. Tak idú buď podporovať Turkov alebo Kurdov, lebo nedá sa aj aj. Tieto dve strany momentálne proti sebe bojujú. Tak otázka je, že čo spravia Spojené štáty teraz? No, exist, je pomerne rozsiahla skupina názorov, ktorá tvrdí, že Američania sa Kurdov vzdajú alebo zradia ich. Tam ten hmm. kurdský problém je skutočne tak komplikovaný, že e, nie je možné ho vyriešiť a ak by dneska vlastne existuje na území Iraku relatívne samostatne fungujúca časť štátu, ktorá sa dá označiť za určitú kurdskú autonómu, či, autonómiu či samozprávu, ktorá žije relatívne nezávisle na Bagdade. E, otázka je, keď sa to rozšíri ďalej, tak v Sýrii je veľmi malá časť e, kurdského územia, v Iráne je tiež menšia časť. Ak tento útvar zosilnie, tak hlavným terčom alebo hlavným cieľom jeho rozširovania sa stane Turecko. No a e, vojna na, vo vnútri na území Turecka je to posledné, čo NATO aj USA potrebujú. Takže z takýchto veľmi všeobecných hmm. úvah možno dospieť k záveru, že Turci... Kurdom to v tejto vojne nevíde a hmm e, Vznik kurdského štátu nie je na programe dňa najbližšie roky. No ale hovorili ste, že Kurdov v minulosti Rusi intenzívne podporovali, čiže ani zo strany Ruska sa Kurdom nakoniec keby to tak bolo, ako hovoríte, že Američania hodia cez palubu, čo, čo naozaj je, len keď to minimálne sledujete viac ako pravdepodobné, na, na to si počkáme, to bude zaujímavé vlastne ako Spojené štáty nám odôvodňa, že už zrazu Kurdi nie sú dobrí. Predpokladám, že sa udeje zo pár výbuchov, ktoré sa pripíšu Kurdom a razom sa z nich stanú militanti, ale tá otázka znie, že, že no tak keď tak tí Rusi doteraz tých Kurdov podporovali, tak ani oni nebudú mať záujem teda, hovoríte ich nejak ďalej podporovať? No, tá ruská podpora bola v posledných rokoch už viacej taká platonická, politická, akože ten problém treba riešiť. Opäť sa to využívalo aj vo vzťahu e, s Tureckom, ale aj na tom, že by sa novým spôsobom mal, e, mala riešiť celá problematika Blízkeho východu. Takže tá ruská diplomácia nemá toľko síl, prostriedkov, aby toto riešila ako samostatný problém a tiež si myslím, že e, bude o tom ticho a bude sa to riešiť v nejakom takom širšom komplexe otázok. Ale tá Moskva v posledných rokoch nevyjadrovala takým spôsobom, podporu to má skorej historické pozadie. Tá podpora Kurdistanu ešte z 30 rokov minulého storočia a niekedy aj po druhej svetovej vojne boli určité pokusy niečo tam urobiť. Mm. No. Moskva nemá síl a nemá ani nejaký dôvod, aby tento problém nastolovala. Iné je pohľad Američanov, ktorí furt niekde niekomu chcú pomôcť, <laughs> niekoho potrebujú oslobodiť. Rusi sa od čias vzniku, alebo teda Moskva, od čias vzniku Ruskej federácie ani prezident Putin sa nikdy nevyjadrovali v tom, že sa budú angažovať niekde, pokiaľ nejde o ochranu ruských občanov alebo ruských národnostných menší. Takže to je takej tej polohe, že áno, treba to riešiť, ale nie je to hlavný problém, ktorý my budeme pretláčať a my ho budeme chcieť vyriešiť preto, aby sme získali slávu. No, ja som, pán Škvrnda, dal dnes dve naivné otázky a teraz už pridám posledné, ani nie otázku, ale naivné konštatovanie, ale, ale ja ho myslím úprimne teraz, čo poviem, že... Ale to je tak strašne nespravodlivé, čo sa deje tým Kurdom, keď si zoberiete, že že to, to oni práve teraz zvádzajú najtvrdší boj s islamským štátom. To oni sú tí, ktorí vybojovali územia spod, týchto, spod nadvád týchto teroristov bláznivých, čo odrezávajú ľuďom hlavy na každom kroku. Tu, to práve Kurdi sú najpočetnejšia, neviem koľko, 10 miliónová menšina, proste, ktorá od veky bojuje za svoj, za svoj štát. Dnes, ako ste správne skonštatovali, budú to práve Kurdi, ktorí budú hodení cez palubu a nikto sa s nimi nebude baviť, hodí aj cez palubu Američania, keď sa im to hodí. Tak tým len chcem povedať, že ja zhruba tuším, čo mi na to poviete, ale to je tak niečo neskutočne nespravodlivé, čo sa tým Kurdom deje a viete, mňa len zaujíma, že, že ako sa teraz napríklad vysporiada aj, aj táto naša západná spoločnosť, ktorá miluje ľudské práva a slobody a my tu chceme byť vždy mimoriadne spravodliví No tak keď chceme byť teda spravodliví, tak ono by aspoň teda mali sme niečo zakričať, keď sa deje taká vec, že voči Kurdom dnes Turecko rozbehlo, alebo v týchto dňoch rozbehlo mohutné vojenské akcie, dokonca takého rozsahu voči civilistom, že, že samotní Kurdi hovoria o, ich vyvražďovaní zo strany Turecka. No ako je možné, že, že takáto obrovitánska nespravodlivosť, ktorá sa Kurdom deje, proste tak nejako preletí tým našim mainstreamom, tými našimi západnými, eurohodnotovými a liberálnymi a slobody milujúcimi a ľudskoprávno ochrannými e, politikmi a, a mimovládkami a tým všetkým. Ako je to možné, že to proste len tak prejde mlčaním, nikto sa o to nejak nezaujíma, sem tam nejaký bláznivý novinár niečo natočí a to tak nejako odíde dostratená? tak ja chcem povedať, že to je obrovská nespravodlivosť, ktorá sa nám tu v priamom prenose deje a, a nič. Ideme ďalej. Ja s vami súhlasím, áno. To je jedna z najchulostivejších otázok nielen blízkovýchodnej, regionálnej, ale aj globálnej politiky. Kurdi sú najväčší národ, ktorí nemajú svoj štát, pričom sa často Eh, prezentuje, či z pohľadu USA, už menej Európskej únie, lebo sa bojí rôznych eh, separatistických tendencií, že každý národ by mal mať právo na svoj štát. Jedna z tých odpovedí je v tom, že žiaľ to usporiadanie sveta, ktoré sa vytvára zhruba od, od tej prvej svetovej vojny a dneska začína kolabovať, takýmito vecami nepočíta. Pokiaľ to neohrozuje angli- angloamerickú dominanciu vo svete, pokiaľ to neohrozuje bankové spoločnosti nadnárodné, tak zatiaľ sa to riešiť nebude. USA, ktoré sú zastancom takéhoto riešenia problémov už desiatky rokov nad ním, mávli rukou, lebo kurdi boli viacej orientovaní, by som povedal, sociálne, ľavicovo, nekapitalisticky, alebo ako by sme to charakterizovali. Mhm. Z toho bola aj tá podpora Moskvy, ale viacej politická ako nejaká vojenská alebo materiálna. Hmm. No a Európska únia tá vie vydávať pekné vyhlásenia, ale nie je schopná riešiť problémy, ako to vidíme, ani na svojom území. A niektoré tie vyjadrenia potom vedú k tomu, že situáciu ešte zhoršia miesto toho, aby ju, nevy, aby ju vyriešili. Hmm. Takže žiaľ, je to, by som povedal, taká otvorená rana na svedomí súčasného sveta, ktorý je vedený západom. Hmm. A to je aj to, že ten vplyv západu v dôsledku takýchto vecí bude upadať lebo sa objavia iné problémy, alebo teda množstvo ľudí je toho názoru, čo ste vypovedali, ja s ním súhlasím, že je to skutočne obrovská nespravodlivosť v rôznych podobách a v tých vojenských prevratoch v Turecku v minulosti boli kurdi a javicové strany prvé, ktoré boli zakazované, ktoré boli perzekvované. Takže tomto smere už desiatky rokov sa nič nemení a žiaľ, je to nepekné konštatovanie, ale ja hm. nevidím žiaden faktor, žiadnu silu, ktorá by to v súčasnom usporiadaní sveta či medzinárodných vzťahov bola ochotná si zobrať na svoj účet a povedať áno, my sme tí, ktorí trváme na tom, aby sa niečo urobilo a bude to značne ťažké, ale sme garantami toho, že každému, kto sa do toho zapojí, niečo hmm. pridáme. No, ja k tomu len chcem dodať takú vec, že ja ako ja osobne nikdy nezabudnem na ten obrázok, keď sa bojovalo o sírske mesto kobané, o obývané Kurdmi, keď sa toto mesto niekoľko týždňov, možno až mesiacov snažil dobiť islamský štát a Kurdi sírsky, ktorým prišli na pomoc aj nejaké jednotky Kurdov z, z Iraku. Proste toto mesto nie len, že ubránili, ale na ten obrázok nikdy nezabudnem, ako, ako turecká armáda stála lebo to je prihraničné mesto, čiže ona vlastne to <laughs> armáda turecká videla to mesto, ako tam na ne tí islamisti útočia, ako tam zomierajú deti, ľudia nevinní a proste tí, tí vojaci na tureckej strane hranice stáli, tanky tam stáli, mohli kedykoľvek zasiahnuť proti islamskému štátu, proti týmto teroristom, proti tejto bande, ktorá ne, ne, nejakým spôsobom si nectí život, nič. A pozerali sa na to, ako tých kurdov vyvražďujú. Turci boli ticho, svet bol ticho a všetko je v poriadku. Kobane nakoniec teda Kurdi ubránili, islamský štát odtiaľ, odtiaľ vyprášili ale Turci ani svet im nejakým spôsobom nepomohol. To chcem len podať k tej nespravodlivosti. A to, čo ste hovorili, že, že teda ne, nevidíte silu momentálne v tomto svete nespravodlivom, v tomto svete týchto šialených duvakých metrov, ktoré sú už neskutočné, že nevidíte tú silu, ktorá by v tomto smere spravila poriadky. No niektorí ľudia, a to je skôr už teda otázka na vás, že niektorí ľudia hoci zase už ste na tú otázku odpovedali, ale predsa len, že niektorí ľudia to tak nejak cítia, že, že to Rusko by mohlo spraviť poriadky do budúcna v tomto smere. V Rusku vidia eh, a v politike Putina tú krajinu, ktorá by povedzme mohla ctiť ešte nejaké zásady, ja neviem, slušnosti, morálky a nejaké nejaké spravodlivosti, tak toto poviem. Niektorí ľudia to tak vnímajú, takže tá otázka na vás je, že toto ich vnímanie, ten, táto ich predstava je, je značne odstri, ako odstrihnutá od reality? No, nie je ani tak odstrihnutá od reality, ale problém je v tom, že skutočne treba vidieť, aký potenciál ekonomický, politický dneska Rusko má. Viete, to je otázka aj obrovských nákladov, keby sa niečo takéto robilo a potom je tu aj otázka e, spojenectva alebo teda získania určitých štátov, ktoré by do tejto oblasti išlo, išli a žiaľ to, čo sa urobilo v posledných rokoch s tou hysterickou rusofóbiou, neumožní, aby na západe sa prijala nejaká takáto veľká ruská iniciatíva. Aj keby Rusi mali pripravený kto vie aký vynikajúci plán, v najbližších rokoch toto nie je možné urobiť. Okrem toho, že teda treba vidieť, aký je ich potenciál ekonomický a teda aj politický, ale tento vzťah Rusku, ktorý sa v posledných rokoch tuto takýmto deformovaným až iracionálnym spôsobom vytvára, bráni tomu, aby Rusi o takomto čom si uvažovali. Aj keď si myslím, že Rusko je skutočne jedným z tých štátov, ktoré by bolo schopné tento problém riešiť. Mm-hmm. Pokiaľ... Napríklad aj v spojení s Európskou úniou, ale Európska únia by musela mať tiež trochu iný pohľad na riešenie množstva vecí. No inak e, práve k Európskej únii a Turecku ešte smerujú otázky našich poslucháčov, ale my by sme mali za normálnych okolností končiť. Je tu ešte taká možnosť, že by sme si túto reláciu pretiahli o nejakých, nejakú polhodinku, len otázka na vás, ale naozaj úprimne to myslím. O, tak mi odpovedzte, ako sa cítite, že či by sme ešte teda natiahli chvíľku túto reláciu, alebo už máte dosť toho na dnes a, a končíme. No už pol hodinku nie, lebo ja mám zajtra náročný Dobre. deň. Tak 15 minút. Dobre, Dobre, ešte Dobre tak naťahneme 15 minút. Tak 15 minút by sme mohli. Dobre. Dobre, Dobre aby tak... aby na niektoré tie otázky sa odpovedalo. Tak a, a ideme hneď na ne, alebo ešte si dáme prestávočku predsa len Nie, krátku? Môžeme. Dobre, tak na môžeme ne. ísť Dobre, na to. Tak. tak e, práve Jozef sa pýta, že e, poslucháč, že ako vnímate snahu Turecka o vstup do Európskej únie? Toto ho zaujíma. No, aj v tejto oblasti sa dosť zmenilo. Eh, to, že Turecko je tak dlho, ako Turecko je tak dlho slubované, eh, priblíženie sa k Európskej únii a nič sa nerobí, nie je dobré. A ešte jedna vec sa zmenila, opäť možno to tak ľudia, ktorí sa tým hĺbšie nezaoberajú, nevnímajú. Najväčším zastancom vstupu Turecka do Európskej únie boli USA. Až potom bolo Nemecko a ďalšie štáty, ktoré mali s nimi kontakty s tým, že opäť, ak, no, ne, nesmieme o Američanoch uvažovať len zle, ale v tomto prípade počítali s tým, že vstup Turecka do Európskej únie Európsku úniu určitým spôsobom dostane do komplikácií a bude širší priestor alebo väčší priestor pre americké zasahovanie. Takže to je tiež taký významný moment. Mm. Ďalšia otázka od Dušana. Chcel by som sa opýtať pána Škvrndu. Sú Kurti natoľko etnicky súrody, že by sa dalo nazvať, že sú národ? Ak áno, ako to, že sa im doteraz nepodarila samostatnosť, uvádzajú sa rôzne údaje o početnosti od 30 do 38 miliónov v rôznych okolitých krajinách. Sú Rusi momentálne v nevýhode v prípade jadrového konfliktu, alebo je to v dnešnej... Je to už druhá otázka. Ešte sa zároveň okrem tých Kurdov, k tomu už ani veľmi nemusíme k tým Kurdom, lebo na to sme už v podstate odpovedali, ale druhá otázka znie, že či sú Rusi momentálne v nevýhode v prípade jadrového konfliktu, alebo je to v dnešnej dobe úplne jedno. Počas studenej vojny stavali Rusi jadrové základne na Kube, podobne ich má NATO v Turecku v blízkosti Ruska. Takže otázka znie, že či sú Rusi momentálne v nevýhode v prípade nejakého potenciálneho jadrového konfliktu, alebo či už tieto otázky pri naozaj tej, tej, tej vyspelosti jadrových zbraní a ich ničivom potenciáli, či je táto otázka už naozaj dnes bezpredmetná keďže sa hovorí o tom, že aj na jednej, aj na druhej strane je toľko jadrových zbraní, že by to stačilo na zničenie neviem koľkých zemegúľ. Takže ako to je podľa vás? No, tie síly sú zhruba vyrovnané. Tam sú určité technické veci, obnova tých zbraní a ďalšie záležitosti, ale ako si tá situácia je taká, že USA by nemali žiadnu záruku v prípade jadrového útoku na Rusko, že tejto vojne zvíťazia. Tá schopnosť Ruska odpovedať je taká, že e, to Američanov zdržiava. Že sa snažia určité veci zmeniť, ale to je opäť skorej vec priemyslového finančného komplexu než vojenského charakteru priamo a potom druhá vec, Rusi existujú rôzne úvahy o tom, mali eh, taký systém, ktorý sa nazýval zbraňou súdneho dňa, ešte to bol sovietský zväz, pardon, teda mali upravený taký systém, že v prípade, že by došlo k tzv. prvému jadrovému útoku a nezostalo by nejaké velenie ozbrojených síl kompaktné, tak bol taký technický systém, ktorý by dokázal v prípade toho, že povedzme 2 či 3 hodiny nereaguje príslušné miesto na generálnom štábe alebo niekde vo velení, by použili všetky zvyšné jadrové zbr- teda rakety s jadrovými zbraniami na to, aby sa urobil spätný útok na USA. Neboli nikdy presne zverejnené parametre týchto zbraní, ale niečo také existovalo tak, že je to v tom e, Rusko možno má trochu menší potenciál, ale to by ťažko bolo dokazovať, ale v žiadnom prípade by e, USA ako víťazi z tejto vojny nevyšli. Hmm. Ďalšia otázka. E, prajem pekný večer. Mňa by zaujímalo názor na čistky v Turecku, či je to v dnešnej dobe tolerovateľné od politikov EÚ a či sa na to bude ešte nejako e, snažiť reagovať po prípade, ak tam uzákonia trest smrti. Ďakujem za odpoveď. No, tie čistky sú nepriateľné, ale nie je žiaden e, spôsob, ako im zabrániť príjmať nejaké sankcie voči tomu štátu je značne neefektívne a Európska únia má už pokrk sankcií voči Rusku. To je jeden moment a druhý moment, no viete, trest smrti je ako si nehumánna záležitosť, ale prečo Európska únia veselo obchoduje a nič nehovorí Američanom, ktorí eh, opravujú ľudí za rôzne veci a zrazu v prípade Turecka by to malo vadiť. Dobre, USA nie sú v Európskej únii, ale opäť to je dvojaký meter, tak áno, zakážme to na celom svete a nebude to, a, ale taká medzinárodná zmluva si je dosť ťažko priateľná. Mm. Takže Európska únia sa môže zmôcť na to, že teda sa povie, to je červená čiara, ktorú prekročilo Turecko, ale narazí sa na problém neoliberálov, ktorí spôsobili aj migračnú vlnu, že vlastne Európska únia tým, že prestane obchodovať s Tureckom a nepríme ho do svojich radov, môže mnoho vecí aj stratiť. To je tá dilema konzervativizmu a neoliberalizmu v dnešnom svete. No ešte tu máme jeden mail od Jana. Dobrý večer, škoda, že sa nedá dnes zavolať. Pán Koroni, chcem sa vás opýtať, či poznáte film Obeď od ruského režiséra Tarkovského. Je to úžasný film od jedného z najlepších režisérov v dejinách. Tam sa pojednáva na začiatku filmu jedna vec, čo je dar. Dar je obeď a keď som sa pozrel dnes na vaše financie, jednu takú obeď som urobil, tak ja vám ďakujem vene celého rádia samozrejme. A hneď odpovedám, že tento film som nevidel. No a ďalej e, poslucháč píše, že chcem ďalej počúvať také relácie, ako vysielate, sú skvelé. Ďakujeme veľmi pekne. Otázka dnes. Myslím si, že Rusko je také silné, že nikto si ho nenájde odvahu napadnúť ho. Zaujímalo by ma, aký má názor váš host, na rozdiel od hostia českého vysoko postaveného. Myslím, že Vlka to malo byť z minulej relácie. Na toto ste už v podstate tiež odpovedali, že do akej miery by bolo Rusko schopné sa brániť prípadnému nejakému atomovému útoku alebo nejakému takémuto jadrovému konfliktu. Takže k tomu, neviem, ak ešte chcete možno niečo dodať, alebo prípadne ešte ja mám nejaké otázky na vás, tak kľudne no, môžete zareagovať. Už samozrejme. to bolo povedané, že teda dneska nikto na Rusko nenapadne, nielen jadrovými zbraniami, ale myslím si, že ani po zemi by sa nikto do Ruska nebral, nielen vzhľadom na historické skúsenosti, ale aj na to, aký je stav týchto jednotiek aj v rámci NATO a to, čo sa rozmiestnili tie e, síly v blízkosti ruských hraníc, to je skorej operetná záležitosť, aby sa ukázal Rusom, my vám nedáme pokoja, ale mhm. rozmiestnenie Eh, ja neviem koľko, okolo 10 tisíc mužov, nič podstatného zmeniť na tomto nemôže a títo vojaci by viac ako 200-300 kilometrov nezašli ďalej a by sa stratili aj bez bojov s Rusmi. Mm. Takže nie je to na programe dňa, je to také strašenie tým, že áno, keď bude Rusko zlého, napadneme, ale ale nie je to skôr je... také divadlo pre masy, hej, toto, čo, no, čo sa Divadlo pre masy, aby hmm. bolo o čom rozprávať. Možno zo pár ukrajinských politikov to myslí vážne, ale oni tiež dopadnú zle kvôli týmto svojim rečem aj kvôli ďalšiemu. No, posledná otázka zrejme, lebo sme si slúbili, že teda do tri štvrte. Ešte jedna otázka ohľadom Európy a to, čo sme dnes veľmi nespomenuli, je um, otázka Turecka a Európskej únie, ktorá bola uzavretá, teda dohoda medzi Merkelovou a Erdoánom ohľadom výmeny migrantov. Hovoríte, že Turecko dnes musíme vnímať ako krajinu s odklonom od nejakých západných, <laughs> vo veľkých úvodzovkách to hovorím, hodnot. Bo ja už dnes si skôr myslím, že my sme bezhodnotová spoločnosť, ale nebolo to tak vždy. Ale že to je skrátka už, už nejaký tam odklon cítite. E, potom, akými zmenami si Turecko prechádza a čo dnes e, v dobrom alebo aj v zlom slova zmysle, už si to zoberte akokoľvek chcete, e, Erdogan vyvádza je dnes možné očakávať od Erdoána, že túto zmluvu bude nejak dodržiavať, alebo sa aj v tomto smere môže otrhnúť z reťaze a už to aj viackrát spomenul, že sa nejakým spôsobom vyhrážal Európe, že ak teda nebudete dodržiavať zmluvy, ktoré sme si dohodli, nedáte Turkom bezvízový režim do únie a nebude sa seriózne baviť e, s Tureckom ako o krajine, ktorá do únie raz vstúpi, tak my proste tie milióny utečencov, čo tu máme cez hranice, pustíme do Európy. Je toto zo strany Erdoána, toho dnešného Erdoána reálne? No, nič nie je možné vylúčiť, ale myslím si, že opäť by to išlo proti takej pragmatickej línii jeho politiky. Nič by sa tým nedosiahlo, len by sa zvýšilo napätie v tom priestore, ktorého je aj tak dosť a nemyslím si, že by sa to urobilo nejakým takým surovým spôsobom. Bez pochyby Turecko alebo Erdogan to bude využívať na to, aby tlačili na Európsku úniu, ale aj s tými vízami. To je otázka diplomatických rokovaní a Turci vedia, ktorí sú ešte tak orientovaní trochu viac na Európsku úniu a na to, že to takým jednoduchým spôsobom nepôjde, keď je to už 40 rokov, čo sa začalo rokovať o týchto veciach a v podstate sa nič zásadné s výnimkou nejakej colnej únie nedosiahlo. Hmm. No, máme ešte 5 minút, tak predsa posledný mail ešte stihneme. Som rád, že nám napísala žena. Zuzanka sa pýta takúto vec, ona teda vníma konflikt na Blízkom východe a to všetko, čo sa tam deje, ako hlavne teda konflikt medzi Ruskom a Spojenými štátmi a pýta sa vás, že či teda skúsite si odhadnúť, kto z tohto konfliktu vyjde výťazne. No, to nemôžeme vidieť ako konflikt medzi Ruskom a USA to, čo tam je, to je politika USA. To je do, výsledok dlhodobej, minimálne 25-ročnej politiky USA. Rusi išli do Sýrie na pozvanie eh, legitímnej vlády a nebojujú ako abstraktne na Blízkom východe, ale podporujú eh, vládu Bašara Asáda. To je jedna stránka veci. Druhá stránka je v tom, že nie je možné riešiť problémy Blízkeho východu na americký alebo západný spôsob. Bude sa hľadať nové riešenie, dúfajme, že sa e, to začne čo najskôr a tam bude mať Rusko už svoje nezastupiteľné miesto. Ale nepôjde o vojnu, ale pôjde o rokovania to je opäť jeden z tých mýtov, ktorý sa rozširuje, že Rusi silou mocou chcú na Blízkom východe bojovať. Hm. Oni majú potenciál problémy riešiť. Aj z hľadiska minulosti, aj vo viacerých štátoch, aj e, v Egypte mali určité kontakty, keď sa príde na to, že to, čo bolo pred 30, 40 alebo viacerými rokmi je lepšie, než to, čo bolo v posledných 15 rokoch, takže e, z tohto dôvodu Rusov budú vítať na Blízkom východe a majú, aj to sme viackrát hovorili, že mnoho ľudí má ten názor, že Rusko má potenciál riešiť niektoré problémy, ktoré sa 10 ročia neriešili. Takže v tomto smere jeho sila stúpať bude, ale ja si nemyslím, že to, čo je na Blízkom východe, je konflikt USA a Ruska. Hm. No a toto bola zároveň aj teda záverečná odpoveď pre tú dnešnú reláciu. My sa samozrejme opäť počuť budeme s nejakým tým odstupom času, ale na dnes je to teda z vašej strany všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám aj venovali teda ešte týchto 15 minút navyše. Ďakujem takisto za veľmi zaujímavé informácie, ktoré tu dnes z vašej strany odzneli. Takže majte sa pekne a do počutia. Ja ďakujem za možnosť vystúpiť a opäť veľmi rád v budúcnosti, keď budú takéto témy, tak sa podelím so svojimi poznatkami, s poslucháčmi, po prípade aj zareagujem na veci, ktoré ich zaujímajú. Tak sa majte pekne a dopočujte ešte raz. E, to bol vážený poslucháči František Škvrnda, analytik, vysokoškolský pedagóg, ktorého môžete nájsť na Ekonomickej univerzite v Bratislave, konkrétne na Fakulte medzinárodných vzťahov. No a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok uh, útorkového večera. Praje Boris Koroni. Do počutia.